พยายามตั้งใจ ต่อไปนี้ตั้งใจฟังธรรมทำใจสบายๆปลดเปลื้องอารมณ์ที่มารบเร้าหัวใจ อะไรที่มันรุนแรงหัวใจ เอาทิ้งซะก่อน นั่งภาวนาสบายสบายทำจิตใจให้เป็นอิสระ ฟังเทศสบายสบายซึ่งพวกเราก็มีไม่มาก ไม่มาก ไม่จุนจ้านไม่วุ่นวาย มีแต่พูดที่ตั้งอกตั้งใจสนอกสนใจ ที่จะได้รับฟังอัดธรรม เข้าสู่หัวใจ เพราะเรื่องธรรมเรื่องธรรมนั้นพวกเราเนี่ย ยืนบนธรรมนั่ง บนธรรมนอนบนธรรมกินดื่มหลับนอนอะไรต่ออะไรบนธรรม แต่เราไม่เข้าใจเรื่องธรรมฟังดูแล้วทำไม มันมีอะไรปิดกั้นมันมีอะไร ตีบตันมันมีอะไรบดบังเหลือเกินทำไมว่ายืนบนธรรมเดินบนธรรมนั่งบนธรรมนอนบนธรรม แล้วเราไม่รู้ธรรมถ้าเราเข้าใจเรื่องธรรมเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนระยะไหน จะเที่ยงวันกลางวันตอนค่ำตอนเช้ากลางคืนดึกเดือนที่ไหน เข้าใจเรื่องธรรมรู้ธรรมและก็ทันธรรมหมด ธรรมะที่ท่านควรให้ทันก็คือธรรมะที่เป็นเรื่องของสมุทัยธรรมะที่เราควรทันนะเป็นเรื่องของสมุทัยมันเป็นมันเป็นสองหน้าเลยแหละ ถ้าเราทำทันธรรมที่เป็นเรื่องของสมุทัยปั๊บธรรมที่เป็นเรื่องของมรรคก็เริ่มทำงานพอทำเรื่องของมรรคเริ่มทำงานปั๊บมันก็จะเริ่มทัน สมุทัยเดี๋ยวนี้เราไม่ทันมันนะสมุทัยนะ คืออะไรอ่ะตัณหาดูมาที่ใจของเราจะเห็น นั่งอย่างนี้ก็จะเห็น ตัณหาคือความอยาก ความดิ้นรน ความทะเยอทะยาน ความไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ของใจ มันหากเป็นธรรมชาติของมัน มันมีอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้น วันทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนถ้าเราไม่เคยสนใจ เป็นเนื้อเป็นหนังของมันทั้งหมด เราไม่ทันมัน ในเมื่อเราไม่รู้เท่าไม่รู้ทัน เราก็ไม่รู้จะเอาอะไรมากันไม่รู้จะเอาอะไรมาแก้มีแต่เสริมมัน เสริมความอยากก็เป็นเหตุให้เรางง เป็นเหตุให้เราสงสัยอีก ให้เราเข้าใจว่าถ้าเป็นความอยากเป็นเรื่องของสมุทัยนั้น มันจะพาเรา คิดเรื่องรักเรื่องชังเรื่องโกรธ เรื่องเกลียดเรื่องอิจฉาริษยาราคะตัณหา นี่เป็นเรื่องความอยากของสมุทัยเกิดที่ใจ เกิดที่ใจ มันไม่เกิดที่ไหน มันเกิดที่ใจ ดูไป ถ้าความอยากแบบนี้เกิดขึ้นในหัวใจของเรา โอ้ อันนี้เป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ มันเป็นการสร้างเหตุอยู่ แต่เป็นเป็นการสร้างเหตุและนำทุกข์ตามมาเป็นผล ความอยากอีกอันหนึ่งโผล่ขึ้นมาในหัวใจของเรา อยากให้ทาน อยากภาวนา อยากรักษาศีลอยากให้ใจได้รับความสงบ อยากได้อัดได้ทำอยากได้มรรคผลนิพพานอยากให้ทานเงี้ยความอยากแบบนี้เป็นมรรคอยากเหมือนกัน อาศัยว่าอันหนึ่งความอยากที่ถูกต้อง สงบระงับดับเหตุ ความอยากที่ไม่ถูกต้อง เราดูไปที่หลักอริยสัจทั้งสี่เหตุอันหนึ่งนำทุกนำโทษมาให้ เหตุอันหนึ่งเราตั้งใจปฏิบัติตามลงไปแล้ว สงบระงับกำจัดดับทุกดับโทษในหัวใจของเรา คือมรรคเกินศีลเกินสมาธิเกินปัญญาที่ไหน มันก็มาตรงแนวของศีลของสมาธิของปัญญา เราไม่ต้องไปจับประเด็น และก็ไม่ต้องไปเล่นสำนวนอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง เราไม่ทิ้งหลักเรามาตรงนี้เราถูกหลัก หัวใจของเราของท่านน่ะหวังความสุขความเจริญด้วยกันทั้งนั้น แต่ด้วยเหตุที่มันมีสิ่งจอมปลอมอยู่ในหัวใจของเรา มันจึงชี้เพจชี้เหตุผิดไปจากผลชี้ผลผิดไปจากเหตุ เรา มันพาวาดผลรู้อยู่ในหัวใจ แต่ว่าเวลามันทำเหตุ มันไปทำพาไปทำเหตุ เสียหายซึ่งเราไม่รู้จัก มันเกิดความนึกคิดไข้กัน เหมือนอย่างเราต้องการความสุขความเจริญ เราต้องการสีขาวเงี้ยแต่เวลาเอาพูกกัน หรือเอาแปรงไปจุ่มไปจุ่มสีดำ นั่นคือเหตุ เวลาไปเขียนเวลาไปทา ก็ต้องเป็นสีดำแต่ใจเราต้องการดำไหมที่เรามุ่งหวังเอาไว้ เราต้องการสีขาว ความสุขความเจริญเป็นที่ที่หวังเป็นที่พึ่งด้วยกันทุกคน ด้วยเหตุที่พวกเราตีบตันอั้นตู้ด้วยสติด้วยปัญญา ไม่รู้เท่าทันกลอุบายมายาของสมุทัยคือตัณหา เราจึงเป็นเบี้ยล่าง เสียเปรียบนะ มันมีคนมีอุบายมีวิธีกระซิบกระซาบหัวใจของเรา ให้เราต้องเคลิ้มตามมันได้ทุกระยะทุกเวลา มันก็อยากกัน อยากทำโน้นอยากทำนี้อยากทำอะไรต่ออะไร แต่ผลของความอยากด้วยอำนาจของตัณหานั้นน่ะหนึ่งมันจะนำมาซึ่งความโลภสองความโกรธสามตัณหาราคะ โอกาสที่จะมาลดมาละสิ่งเหล่านี้ไม่มีแล้วมีแต่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ัตตาตัวตนก็โผล่ขึ้นมา ความถือเนื้อถือตัวก็โผล่ขึ้นมาท่านทั้งหลายความถือเนื้อถือตัวโผล่ขึ้นมาทีไรเมื่อไรเนี่ย เรื่องทั้งหลายทั้งปวงที่คอยเป็นทุกข์เป็นโทษทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็ตามมาเป็นพรวนเป็นเป็นแนวเป็นแถวไปเลยแหละเราดีกว่าเราเก่งกว่า เราฉลาดกว่า เรารวยกว่าเรามีอำนาจกว่า เราหล่อกว่าเราสวยกว่าสารพัดถ้าเกิดเอาตัวเราไปตั้ง เอาตัวเราไปรองแล้ว แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้า ละลายสิ่งเหล่านี้ออกไปแล้ว ละลายอัตตาตัวตน เพราะฉะนั้นอัตตาโผล่ขึ้นมาทีไรเมื่อไรระวังให้ดี เพราะอันนี้คือลูกสมุนของตัณหา ตัณหาแทรกเข้าในหัวใจของเราทีไรเมื่อไรอัตตาตัวตนมันก็โผล่ขึ้นมา กิริยาของอัตตาตัวตนโผล่ขึ้นมาในหัวใจของเราเราดูออกไหมถ้าเราพยายามย้อนดูมันจะดูออก มันถือมันยิงมันกระยิมยิ้มย่องมันพองมันอะไรต่ออะไรสารพัดเราดูเถอะ ไม่มีเหตุไม่มีผลดอกไม่มีฟังใครทั้งนั้นด้วยนี่คืออำนาจของอัตตาตัวตนมันโผล่ขึ้นมา เพราะฉะนั้นธรรมะทางนี้ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติ ได้ยิ่งได้ใหญ่ได้ใหญ่ได้โตได้เป็นจอมแห่งจักรวรรดิแห่งจักรพรรดินั้นๆก็คือจอมของพญามารเราดูไปที่พระเทวทัตพยายามจะเป็นเจ้าเป็นจอมนพยายามจะเป็นผู้นำใช่ไหมอันนี้แหละคือฤทธิเดชอำนาจของอัตตา ตัวตนมันโผล่ขึ้นมาใหญ่ได้ไหมใหญ่ได้ แต่ก็ได้แค่เป็นพยามารเท่านั้นแหละไม่ได้ไม่ได้เป็นพุทธะ แต่ถ้าเป็นพุทธะของพุทธเจ้า ทำลายอัตตาตัวตนหมดแล้ว ละลายหมดแล้ว อัตตาตัวตนละลายหมดแล้ว พยายามศึกษาเรื่องศีลศีลก็มากำกับที่กาย กายก็คือกาย วาจาก็คือวาจา ตั้งใจปฏิบัติรักษาศีลปั๊บมีข้อปฏิบัติ ศีลเป็นธรรมธรรมเป็นศีลพวกเราอาจจะลืมแล้วมั้งเบญจศีลเบญจธรรมท่านไม่ให้ฆ่าสัตว์ นอกจากนั้นแล้วก็ที่เป็นเบญจธรรมก็คือให้มีเมตตา แต่ถ้าหากฆ่าสัตว์ปั๊บตรงกันข้ามคืออะไร ขาดเมตตา ขาดเมตตาอย่างเดียวเนี่ยโลกนี้เอาพังเอาทลายได้เลย ถ้าขาดเมตตาอย่างเดียว ด้วยเหตุที่เรามีเมตตาเท่านั้น จึงเป็นเครื่องคุ้มครองโลก คุ้มครองหมู่ คุ้มครองพวกคุ้มครองคณะ มีผู้ใหญ่มีผู้น้อย มีระบบมีระเบียบ มีคติมีตัวอย่าง มีขนบ มีธรรมเนียมมีประเพณีนี่คือธรรมเป็นกระบวนเป็นแนวเป็นแถวของศีลของธรรม ไม่ฆ่าสัตว์ จากนั้นแล้วก็มีเมตตาแต่ถ้าตรงกันข้ามฆ่าสัตว์ด้วยไอ้คำว่าฆ่าสัตว์เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะยุงเพราะแมลงเฉพาะปูปลาที่เรามาฆ่าใส่ปากนะ ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นไปเกิดฆ่าสัตว์ใหญ่ๆฆ่ามนุษย์อย่างเงี้ยอยดูเราคอยดูสิสมมติเรารู้อำนาจของการฆ่าสัตว์ปั๊บมีเวรมีภัยมีบาปมีกรรม เพราะนั่นคือการลงมือทำกรรมกรรมใดที่เราลงมือสร้างเหตุไปแล้ว ผลต้องตามมา ต้องการหรือไม่ต้องการ ผลก็ต้องตามมา เหมือนอย่างเราจุ่มแปรงสีดำปั๊บแล้วก็ไปป้าย ก็ต้องเป็นสีดำจะต้องการไหมสีดำในใจไม่ได้ต้องการนะต้องการสีขาว แต่ตอนเราไปจุ่มเราไม่ได้ใช้ปัญญา ไม่ได้ใช้ความคิดไม่ได้ใช้ความอ่านอะไร นี่แหละหัวใจของปุตุชนเราขาดศีลขาดธรรมขาดความรอบคอบ ขาดความรอบรู้ เมตตาในหัวใจเนี่ยมันละเอียดลึกซึ้งขนาดไหน ดูแต่ท่านบอกว่า แม้แต่ถูกยิงธนูทาด้วยยาพิษเนี่ยยังแคล้วคลาดปลอดภัยได้ กบทราบยาพิษทำให้ยาพิษเหล่านั้น จืดไปได้อะไรไปได้หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้าย ไม่ตายด้วยด้วยสัตราด้วยอาวุธด้วยยาพิษ ที่สำคัญที่สุดก็คือการเจริญเมตตานั้นมันเป็นการปลูกฝังสติอย่าลืมว่าเมตตานี่เป็นอารมณ์ที่ทำให้จิตใจสงบชุ่มเย็นนะ อารมณ์ของสมถะเมตตา เราเราเจริญเมตตา เจริญยังไงถึงจะได้ผล เจริญเมตตา เอาวันนี้ไปให้คนไอได้ผลนะ เราอมเลยได้ผล นี่เรามีอไอเพราะปอดมันไม่ปกติ หายใจยาวก็ไม่ได้ ปอดมันไม่ปกติ มันถึงในแค่แค่แค่อยู่นั่นแหละไปดูไปเช็คไปตรวจให้ดีร่างกายเป็นสมบัติของเรา ต้องดูแลมัน ดูแลมากดูแลน้อย ต้องดูแล เมตตายังไงถึงจะได้ผล การแผ่เมตตาได้ผลนี้ ท่านให้พิจารณาเทียบเคียง เอาใจเราไปใส่ใจท่าน เอาใจท่านมาใส่ใจเรา เหมือนอย่างท่านไอแคกแคกแคแคแคถ้าเราไอบ้างเป็นไงโอ้ยกวนหัวใจแล้วเกิน กำลังจะนั่งภาวนาอยู่เนี่ย เสียงรบกวนแล้วเกิน กำลังต้องการความสงบอยู่นี้นั่นถ้าเป็นเราบ้างทำไง เราก็ไม่ต้องการ ท่านเป็นไง ท่านก็ไม่ต้องการ โอ้เห็นใจท่านเนาะ โอ้ เห็นใจตัวเองเนาะ คนนั้นเจ็บไข้คนนี้ได้ป่วย คนนั้นได้ทุกข์ได้โทษ ได้ประสบอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเรามาคิดลองดูสิใช้เมตตาพิจารณายังไงอันนี้สองถึงจะเกิดขึ้น แต่อันนี้สองเกิดขึ้นนี่หมายความว่า เกิดขึ้นกับผู้ที่ตั้งใจแผ่เมตตานะผู้แผ่เมตตาเนี่ยถึงก่อน โอ้ท่านประสบอุบัติเหตุอย่างนั้นเนาะ ถ้าเผื่อเราเป็นยังไง อ่ะ ถ้าเผื่อเราบ้าง ไหนทั้งเจ็บ ไหนทั้งปวด ไหนทั้งยุ่งยากลำบากลูกหลาน ไหนจะงาน ไหนจะการ ไหนจะปาก ไหนจะทองสารพัดปัญหาสารพัดเนี่ย เวลาไปเจอปัญหาเรื่องเดียว ปัญหาอย่างอื่นมันติดค้างไปหมด อ่ะเราดูรถเราเวลามันไปติดมันก็ติดแค่ข้างหน้าสองสาคัญนั่นแหละมันติดยาวไปเป็นกิโลกิโลนะดูที่ ปัญหาสารพัดในหัวใจของเราก็เช่นเดียวกันพอเวลาไปเจอเข้ามันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเราพิจารณาอย่างนี้เราก็เจอปัญหาท่านก็เจอปัญหา เจ็บไข้ได้ป่วย ปัญหาความเป็นอยู่ ปัญหาชีวิต ปัญหาทรัพย์สิน ปัญหาสารพัดที่จะพึงเกิดขึ้นในหัวใจ ปัญหาตาไม่ทันหมู่เงี้ยปัญหาสู้หมู่ไม่ได้อย่างเงี้ย ปัญหาถูกมูแกล้งอยู่เรื่อยๆอยู่บ่อย ๆทำยังไง พิจารณาปลอบใจตัวเอง โอ้ถ้าท่านเป็นเหมือนเราเนาะท่านจะได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนสักขนาดไหนเวลาเรามีความสุข โอ้ถ้าท่านเป็นเหมือนเราเนาะท่านจะมีความสุขสักขนาดไหน เราพิจารณาย้อนกลับไป พิจารณาย้อนกลับมาพิจารณาย้อนกลับไปพิจารณาย้อนกลับมา จิตใจของเราจะอ่อน จะน้อมจะชุ่มจะเห็นอกเห็นใจ มันมาทั้งเมตตา มันมาทั้งกรุณา มันมาทั้งน้ำจิตน้ำใจ พร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อหนุน ดูแลอะไรต่ออะไรสารพัดได้เล็กได้น้อยได้อะไรก็ตาม เพราะมันเป็นเรื่องของน้ำใจนี่รุตยาท่านให้ความสำคัญของชีวิตฆ่าสัตว์ ถือว่าไม่มีศีลศีลขาด ไม่ใช่ขาดเฉยยเป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวอีกด้วยนะ เวียนภัยเหล่านั้น มันจะตามไปเล่นงานใครตามเล่นงานเรา ลงไปอยู่ที่ไหนมันก็เจอ ไปอยู่ใต้ท้องทะเลมหาสมุทรมันก็เจอหาเจอ เพราะคู่กรณีของมันก็คืออะไร ใจ เหตุเกิดเกิดขึ้นที่นี่ ผลที่จะตอบโต้กลับมาสนองมาเล่นงาน ก็ต้องมาสนมาสนองมาเล่นงานตัวนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ต้องเจอทำไมกรรมมันเก่งเหลือเกิน กรรมมันไปจากใจของเราเนี่ยทำไปแล้วปั๊บนี่คือสร้างเหตุ ผลตอบโต้ ถูกสะท้อนกลับมาเล่นงานที่เรียกว่าถ้าเป็นเรื่องของกรรมไม่ดี ให้ทุกข์ให้โทษให้ความเดือดร้อน สะท้อนมาที่ใจดวงนี้ถ้าเป็นเรื่องของความสุขความชุ่มเย็นเป็นศีลเป็นธรรม ได้รับความอิ่มเอิบชุ่มเย็นสะดวกสบายในหัวใจของเราใจดวงนี้ เพราะฉะนั้นสำรวม ในการไม่ฆ่าสัตว์ด้วย แผ่เมตตาเข้าไปด้วย อันนี้ศีลธรรมนะเบญจศีลเบญจธรรมท่านทั้งหลายอย่าลืม เดี๋ยวนี้ในหลักสูตรเขามีเรียนกันหรือเปล่า เบญจศีลเบญจธรรม ท่านเอามากำกับอย่างนี้นะเมตตาไม่ฆ่าสัตว์ศีลไม่ขาด มีเมตตากล่อมกล่าวจิตใจของเราให้ชุ่มให้เย็น ใครสามารถเจริญเมตตาได้ทุกอิริยาบถททุกยืนเดินนั่งนอน ทั้งวันทั้งคืน คนนั้นพัฒนาจิตใจของตัวเองทุกระยะทุกเวลาทุกนาทีหามันพัฒนาไปโดยอัตโนมัติของมัน สติก็ดีขึ้น สมาธิก็ดีขึ้น ปัญญาก็ดีขึ้น สิ่งทั้งหมดแล้วนั้นน่ะนั่นแหละคือบุญคือความดี คุณสมบัติของใจ ใจมีคุณสมบัติ ใจมีคุณความดี ลักทรัพย์ก็เช่นเดียวกันแหละทรัพย์ของเราเขามาลักเป็นไงทรัพย์ของเขาถ้าเราไปลัก มันเป็นยังไงรู้อำนาจลักของเขาแล้ว มันเป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมลองเขามาลักของเราลองดู คิดเครียดแค้นชิงชังไหมบางคนก็คิดได้ปล่อยได้ละได้วางได้บางคนก็ปล่อยไม่ได้ดอก หาช่องหาโอกาสที่จะเล่นงาน ถึงจะทำไม่ได้ใจมันก็กัดฟันอยู่นั่นแหละเครียดแค้นจริงชัง ท่านจึงให้มีความสันโดษไม่ลักทรัพย์ไม่ลักทรัพย์สันโดษสำรวมในทรัพย์ของตัวเองศีลเบญจศีลเบญจธรรม ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ และให้มีความสังวรสำรวม สันโดษยินดี ในทรัพย์สมบัติของเรา ตามมีตามได้ในทรัพย์สมบัติของเรายินดีด้วยพระด้วยสติด้วยกำลังด้วยปัญญาของเรา ไม่ใช่โลภเห็นคนของคนอื่นก็อยากโลภอยากได้โลภไปโลภมาเพ่งเล็งไปเพ่งเล็งมาเดี๋ยวก็หาช่องเลยหางัดหาแงะหายักหายอกงานมันเป็นอย่างนั้น พอรู้อำนาจไปแล้ว เป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมศีลนี่เป็นพื้นของจิตนะ เราก้าวข้ามไม่ได้ เพราะใครต้องการให้กายกรรมบริสุทธิ์ต้องเอาศีลมากำกับ ต้องการให้วจีกรรมบริสุทธิ์ต้องเอาศีลมากำกับ เรามีแค่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรม กรรมทำด้วยกายกรรมทำด้วยวาจา กรรมทำด้วยใจ กายกรรมวจีกรรมเราสามารถสงบระงับได้ด้วยศีลแค่ศีลห้าแค่นี้ ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ทำให้กายกรรมของคนนั้นบริสุทธิ์บริสุทธิ์ขั้นนี้ก็ถือว่า ไม่ห้ามมรรคห้ามผลห้ามนิพพาน ตั้งใจปฏิบัติให้จิตได้รับความสงบสงบได้ พิจารณาให้เกิดปัญญาเกิดปัญญาได้นะที่เรื่องของใจเป็นเรื่องที่เราจะต้องอบรมใจโดยเฉพาะ เรื่องของศีลนั้นมันเป็นเรื่องปลายเหตุ ปลายเหตุที่ตัณหามันแสดงออกมา มันแสดงออกดีดดิ้นถิวที่หัวใจนั่นแหละ ดีดดิ้นเต็มที่มันก็ทะลักออกมาที่กายนะสงบระงับปลายเหตุพุทธเจ้าท่านให้เอาศีลมาสงบระงับที่ปลายเหตุ กายกรรมวจีกรรม ไม่ฆ่าไม่พูดเท็จพูดยาพูดส่อเสียด เนี่ยวจีกรรม เอาศีลมากำกับ ไม่พูดเท็จเว้นพูดเท็จศีลข้อสามไม่ประพฤติผิดประเวณีอ่า ไม่ประพฤติผิดประเวณี ให้ความสำคัญ หัวใจของสามีของภรรยา การมีคู่ครองการมีสามีภรรยาโอ้สุจะมีปัญหา ถ้าหากเราไม่มั่นคงจริง ๆ ไม่มีศีลไม่มีธรรมจริงๆไม่มีปัญหาตามมาทุกระยะทุกเวลาไม่รู้เป็นอะไร มนุษย์เราเนี่ย เกิดมารักกัน แต่เวลาเกลียดก็เกลียดกันเอาตาย เรามาพิจารณากันลองดู เราลองตั้งความคิดใหม่ได้ไหมตกลงปรงใจที่เป็นสามีภรรยากันแล้วเนี่ย ให้ถือว่าเป็นคู่บารมีเงี้ยคำว่าคู่บารมีเนี่ยมันเสียงเป็นเสียงตายเอาเป็นเอาตายแทนกันได้นะ สุขสุขด้วยกันทุกทุกด้วยกัน ยากยากด้วยกัน ง่ายง่ายด้วยกันลำบากลำบากด้วยกันทุกยากลำบากกันดานอะไร พร้อมที่จะรับเหมือนกันหมด สามีทุกภรรยาทุกด้วย ภรรยาทุกสามีทุกด้วย ทุกคนมีหัวใจเป็นอันเดียวกัน หัวใจสองดวงหลอมรวมเป็นดวงเดียวกัน เป็นคนคู่เป็นคนที่มีหัวใจคู่ พอกระเทือนใจเราปั๊บโอ้นึกถึงหัวใจของอีกฝ่ายหนึ่ง สามีกระเทือนใจปั๊บโอ้นึกถึงหัวใจของฝ่ายภรรยาภรรยากระเทือนใจปั๊บโอ้นึกถึงหัวใจของสามี ประคับประคองหัวใจซึ่งกันและกันนี่คือคู่บารมี แค่เราอยู่สนองตามหลักธรรมชาติของการสืบสืบช่วงสืบหน่อต่อแขนง สืบเผ่าสืบพันธุ์เท่านั้นเอง มนุษยะมนุษยชาติเนี่ย เกิดมาเพื่อสืบหน่อต่อแหนง สืบเผ่าพันธุ์ตามอายุไขของมนุษย์ มันจะเป็นกี่เลือดกี่ชั่วโคตรกี่ชั่วอะไรก็แล้วแต่นี่แหละ ความเผ่าพันธุ์ของความเป็นมนุษย์สืบชั่วกันมาอยู่อย่างนี้ มันจะให้ผลให้สืบช่วงต่อๆกันมา อันนี้เราพูดถึงศีลก่อน เรายังไม่พูดถึงข้างใน ข้างในมันจะพันไปถึงกิเลสตัณหาทั้งหมด อย่างเดียวเรื่องเดียวทำให้เราว้าวุ่นกุนมัวไปหมด เพราะฉะนั้นเราเอาศีลมากำกับ โดยเฉพาะศีลข้อสามแค่มีหนึ่งมีหนึ่งเดียว สามีเดียว มีภรรยาเดียว ถือว่าเป็นคู่บารมี แต่ถ้าหากเราทำตรงกันข้ามแล้วโอ้มีโทษจริง ๆ มีโทษมาก เพราะอะไรล่ะเราดูไปถึงัวใจของเราสามีเป็นสมบัติของภรรยาภรรยาเป็นสมบัติของสามี ถ้านอกใจกันแล้วต่างคนต่างเอาไปเอาสมบัติของกันและกันไปบำรุงบำเรอคนอื่นโอ้ยเราฟังไม่ได้ คนที่มีจิตใจละเอียดฟังไม่ได้เทือนใจจริง ๆ เราฟังดูเถอะ หัวใจของออชาวพุทธของเราที่มีศีลมีธรรมสิ่งเหล่านี้ แต่ทำไมพวกเราคิดง่ายทำง่ายอะไรง่าย เพราะให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้น โดยเฉพาะปัญหาสังคมมันมีมากจริง ๆนะพูดเรื่องเหล่านี้เป็นข้อคิดสำหรับพวกเราบ้าง เราเปลี่ยนคติใหม่ได้ไหมหรือคนที่ถือมาแล้วค่อยถือยิ่งยิ่งขึ้นไป ให้ถือว่าเป็นคู่บารมี พุทธเจ้าท่านยังมีคู่บารมีพระอริยะสาวกทุกคนบางคนตั้งอกตั้งใจสร้างบารมี ท่านก็มีคู่บารมี เรามาดูพระเวสสันดรกับนางมัตสีเป็นตัวอย่างนั่นแหละนี่คู่บารมีนะพระเวสสันดรนี่มุ่งสมาสัมโพธิญาณให้ลูกเป็นทาน ให้มัตสีเป็นทานเนี่ย มีคนโจดจันว่าพระองค์ไม่มีเมตตาไม่มีกรุณากับลูกกับภรรยาเนี่ยเวลาพระองค์จะให้อะไรแต่ละอย่างแต่ละครั้งพระองค์ก็ตั้งความปรารถนา ชาลีกันหามาตสีรวมถึงทรัพย์ทั้งหลายทั้งปวง ที่พระองค์ให้ไปช้างม้าอะไรต่ออะไรสารพัดเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เป็นที่รักของเรา เป็นที่รักของเราทั้งนั้น แต่พระโพธิญาณเรารักยิ่งกว่า เนี่ยดูแต่ตอนชูชกไปเอาไปไปขอชาลีกันหานั่นนะตอนนั้นตอนนั้นมัดสีไม่อยู่นะ มัดสีไปหาผลไม้ในป่าเนะี่ยพระองค์เออได้ช่องดี ผู้หญิงถ้าอยู่แล้วนี่จักขวางทำให้ทานเราไม่สำเร็จ เพราะฉะนั้นเลยให้ไปตอนนั้นเอง ชูชกเลยมัด ชาลีมัดกันหา ทั้งลากทั้งตี ทั้งอะไรต่ออะไรเนี่ยอ่า พอเอาไปได้เอาไปพ้นมัดสี่จะกลับก็กลับไม่ได้ เพราะอะไรเทวดาช่วยบรรดวนบรรดาลใจอีกเห็นไหมเทวดาไปขวางเป็นเจ้าป่า เป็นราชสีเป็นเสือเหลืองเสือโคร่งเสืออะไรไปขวางทางอยู่ ไปทางไหนก็ขวางทาง ไปทางไหนก็ขวางทาง เพื่อไม่ให้นางมัดสีมาทัน ถ้ามัดสีมาทันแล้วก็ขวาง ทำให้บารมีของพระพุทธเจ้าเนี่ยของไอ้พระเวสสันดรไม่สำเร็จในที่สุดก็ เอาไปจนได้ พ้นหูพ้นตาไปแล้ว มัดสีไปถึงพระพิสนองก็นั่งภาวนาเฉยมัดสีก็ไปวิ่งร้องหาลูกนั่นน่ะโอ้ยสิ้นระยะทางเป็นยอดยอดอ่ะนะร้องหาลูกอย่างนั้นพระพิสนอรก็นั่งภาวนาเฉยพอถึงการถึงคราวหมอก็เข้าไปกราบทูล กราบถามเออ เราได้ทานกับชูชกไปแล้ว อ่า อนุโมทนาสาธุการบำเพ็ญบารมีร่วมกัน มัดสีก็สาธุทั้งๆทที่น้ำตาเต็มใบหน้า เรามาฟังดูทีนี่คือสามีคู่บารมีอ่ะคิดถึงลูกใจจะขาดนะนะ น้ำหูน้ำตาเต็มอยู่นะพอพระเวสสันดรบอกความจริงเท่านั้นสาธุ น้ำตาเต็มใบหน้านะเรามาคิดดูทีคิดให้เป็นเครื่องประทับจิตประทับประทับใจของเรา ชีวิตของเรานะเป็นชีวิตที่จะต้องมีหลักมากำกับกำกับชีวิตจิตใจของเราไม่ใช่ นึกคิดอะไรตามใจชอบไม่ใช่ เป็นคนไม่มีหลักเป็นคนหลักลอยใช้ไม่ได้นะมุสาก็เช่นเดียวกันนะพูดเท็จแล้วก็ดื่มสุราเมรัยนี่เรื่องของศีลนนะศีลนี่เป็นปลายเหตุพระพุทธเจ้าท่านให้เอาศีลมากำกับปลายเหตุ ปลายเหตุของอะไร ปลายเหตุของตัณหา ตัณหามันแสดงกวนอยู่ในใจอยู่ข้างในนั่นนหะ ฉะนั้นมันทะลักออกมาที่กาย มันทะลักออกมาที่วาจา เพราะฉะนั้นเรื่องศีลเรื่องธรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญ ให้ความสำคัญตั้งแต่ศีลการตั้งใจเริ่มรักษาศีลปั๊บ เราจะต้องต่อสู้กับกิเลสแล้ว แม้แต่ขั้นให้ทานเราก็จะต้องต่อสู้กับมันกับกิเลส ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นน่ะ ในเมื่อเราตั้งอกตั้งใจทำตามประพฤติตามปฏิบัติตามปั๊บ มีแนวปฏิบัติ มีข้อปฏิบัติ ไม่ใช่เรื่อมใสศรัทธาแล้วก็ได้บุญเฉยๆไม่ใช่ เลื่อมใสศรัทธาเพื่อนำสู่แนวปฏิบัตินำสู่ข้อปฏิบัติ ไม่ใช่เลื่อมใสศรัทธาเฉยๆโอ้ได้บุญมากมายมหาศาลทานก็ยังไม่ให้ศีลก็ยังไม่ได้รักษา ภาวนาก็ยังไม่ภาวนาจะได้อะไรได้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นสะพานเชื่อมมีความสำคัญอยู่นะศรัทธาเนี่ยพอเวลาตะล่อมมาแล้วได้งานได้การ มันก็จะตะล่อมล้อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมด นี่หัวใจของเรา หัวใจที่ถูกหลอมด้วยศีลหลอมด้วยธรรมสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเหตุที่เราสร้างมาแล้วเราทำมาแล้ว นำตรงแนวไปสู่ความสุขความเจริญอย่างแท้จริง ถ้าเผื่อเราต้องการสีขาวคือความสุขความเจริญ เราก็ไปจุ่มเอาสีขาวนั่นแหละเรื่องอะไรจะไปจุ่มสีดำ แต่ต้องมีปัญญาพิจารณาใคร่ครวญถูกต้องหลักศีลธรรมของพระพุทธเจ้าตรงแนวเหมือนจุ่มสีขาวไปทาสีขาว จุ่มสีดำไปทาสีดำ รู้เลยในสีดำ จุ่มสีดำไปทาจะต้องเป็นสีดำ โอ้อันนี้สีขาว จุ่มสีขาวไปทาจะต้องเป็นสีขาว เห็นสีขาวคือความสุขความเจริญ เราต้องการมีชีวิตมีความสุขมีความเจริญทำยังไง เราจะต้องตั้งใจรักษาศีลประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมต้องไปจุ่มสีขาว ตรงแนวไม่ได้ชี้เหตุผิดไปจากผล ไม่ได้ชี้ผลผิดไปจากเหตุ แต่หัวใจของปุถุชนเรานั้น ชี้เหตุผิดไปจากผลชี้ผลผิดไปจากเหตุ เพราะฉะนั้น ปัญหาบางอย่าง เราพยายามแก้ แก้แก้แก้แก้แก้ยิ่งแก้ก็ยิ่งมัด ยิ่งแก้ก็ยิ่งมัด ยิ่งแก้ก็ยิ่งมัด เพราะแก้ไม่ถูก ดูไม่ฉลุ ดูไม่ออก ตีตันอั้นตู้ด้วยสติด้วยปัญญา ศีลธรรมเป็นกลุยหมายป้ายทาง ที่เราถือเป็นเยี่ยงอย่างถือตามประพฤติตามปฏิบัติตาม สมาธิปัญญาจึงเป็นเรื่องเยี่ยมที่สุดในหัวใจของเราของท่าน กิเลสมันดิดดิ้นที่กายไม่ได้ ที่วาจาไม่ได้ เพราะเราตั้งใจปฏิบัติรักษาศีลมันดิดดิ้นที่หัวใจ มันดิดดิ้นเรื่องอะไรเนี่ยมันนึกได้สารพัดมันอิสระเสรี เราดูมาที่ใจของเราของท่านเนี่ย จิตใจเป็นอิสระเสรีเหลือเกิน นึกยังไงก็ได้ นึกรักนึกชังนึกโกรธนึกเกลียดนึก วาดภาพสวยรู้อะไรยังไงมันวืดนึกคิดได้อย่างอิสระเสรีนี่แต่มันมีคลองมีแนวมีแถวมีวิถีของมัน มันไม่พ้นไปจากวงจรของมันนั่นแหละมันก็ไปพันกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสนั่นแหละ สิ่งที่เราประสบทางตาหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนั่นแหละ ันนี้แหละคืออารมณ์คือโคจรของใจที่ใจมันจะวนไปหลับตา มันก็วนอยู่กับอารมณ์ของเหล่านั้น ลืมตา มันก็วนอยู่กับอารมณ์เหล่านั้น เราไม่รู้อำนาจด้วยกายกรรม เพราะรักษาศีลวจีกรรม เพราะรักษาศีลแต่ตัณหามันแสดงมันดิดที่อยู่อยู่ข้างใน ตัณหานี่มันหิวนะตัณหาความอยากการมตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา เราตั้งใจจะปฏิบัติเราพยายามพยายามไปแยก ดูความอยากให้มันเห็น อยากเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัส มันอยากดิ้นอยู่นั่นแหละจิตใจไม่สงบ วิธีการของพระพุทธเจ้าท่านทำยังไงท่านให้หยุดหยุดอย่าไปวิ่งตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัส แต่ให้จิตหยุดเฉย ๆ ให้จิตสงบเฉย ๆ สงบไม่ได้ ต้องมีงานให้ทำ งานที่ทำนั้นจึง ท่านจึงเรียกว่าอารมณ์สมถะอารมณ์ สมถะ พวกเราพูดตามถนัดที่ครูบาอาจารย์ท่านสอน พุทโธ พุทโธ พุทโธ เป็นอารมณ์ สมถะ เป็นอารมณ์ของใจ เราอย่าเพิ่งไปแยกเถอะ สมถาวิปัสนา เดี๋ยวมันจะตีกันซะก่อน ยังไม่รู้เรื่องรู้ราว อารมณ์ของสมถะ อารมณ์ใดก็ตามที่เราเอามาบริกรรมปั๊บให้ใจของเราได้รับความสงบ อารมณ์นั้นแหละ เป็นอารมณ์ของสมถะ เป็นพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้า พยายามทำใจให้สงบระงับ อย่าลืมว่าใจมันสงบระงับนะคืออะไรสงบระงับ ตัณหามันสงบมันระงับ ใจไม่สงบใจไม่ระงับ อะไรมันพาดีดดิ้นให้ใจไม่สงบไม่ระงับ ตัณหามันพาดีดดิ้นให้ใจของเราไม่สงบไม่ระงับ นึกอยากนึกชังเรื่องนึกเรื่องอยากเรื่องชังนึกโกรธนึกเกลียดนึกตัณหาราคะ นึกสารพัดแล้วแต่มันจะนึก เราดูเธออิสระเสรีในใจของเรานะั้น นั่นแหละคือฤทธิ์เดชของตัณหาแหละ พระพุทธเจ้าท่านมีวิธีจัดการกับมัน ขั้นตอนแรกหยุดมันเสียก่อนไม่ต้องวิ่งตามมัน วิ่งตามธรรม ถ้าเราวิ่งตามมันคืออะไร กิเลส คือวิ่งตามกิเลส กิเลสตัณหาอาสวะอะไรทั้งหลายทั้งปวงอันเดียวกัน อวิชชาตัณหาอุปาทาน กิเลสเนี่ย มันไปจากตัวความอยากตัวเดียวนั่นแหละ แต่พุทธเจ้าท่านไปเรียกตามกิริยาอาการของมัน เท่านั้นเอง เราจับความอยากที่ใจของเราเนี่ย ไม่ต้องไปดูตัวหนังสือแล้วดูความอยากในใจของเรา โอ้ อยากอยากเพื่อราคาอยากเพื่อตัณหา โอ้ สมุทัยรีบละ โอ้ อยากเพื่อบำเพ็ญเพียร อยากให้ทานอยากภาวนาใจได้รับความสงบความสงบเป็นมรรคให้รีบบำเพ็ญให้รีบดึงให้รีบจุดให้รีบประคอง นี่คือความอยากยุด หยุดด้วยอารมณ์ของสมถะท่านจึงใช้คำว่า พุทโธ พุทโธหรือไม่กับธรรมโมธรรมโมหรือไม่กับสังโฆสังโฆแล้วแต่เราจะไปฝึกฝนอบรมได้ ถ้าเราเข้าใจมันอันเดียวกันหมด กรรมฐานที่เป็นยอดของมงกุฎมาครอบ ที่พุทธเจ้าท่านมาทรงแสดงตะล่อมหลอมรวมลงมา เป็นหลักมหาสติปัฏฐาน สมถะก็คือมหาสติปัฏฐานวิปัสสนาก็คือมหาสติปัฏฐาน สมถะถ้าหากไม่มีสติ ท่านสามารถเอาจิตของท่านให้ได้สงบได้ไหมสงบไม่ได้ ต้องมีสติเป็นอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่สำคัญอันดับหนึ่งทีเดียวเลยแหละเอาสติเป็นพื้นเป็นบาทเป็นฐาน เราจับอารมณ์พุทโธ พุทโธพุทโธ ทำเหมือนกับเป็นหลักสติมัดจิตของเราอยู่กับหลักอันนั้นนะให้จิต ให้จิตคือผู้รู้กับสติกับอารมณ์พุทโธพุทโธ พุทโธพุทโธดำริคำดำรินี้ท่านเรียกว่าวิตกวิจารวิตกวิจารเอาอะไรมาดำริก็เอาจิตนี่แหละมาดำริ เอาผู้รู้เนี่ยมาดำริ มันเป็นการไม่ยกจิตของเราพุทโธ ประคองพุทโธ ประคอง ประคองจากพุทไปหาโธ ประคองจากโทไปหาพุทธพุทธโทพุทธโทประคองวิตกคือความตรึกวิจารคือความตรองประคอง ประคองอะไร ประคองอารมณ์นั่นแหละ เราดูมาที่ของจริงเราจะไปดูตัวหนังสือนะ ดูมาที่หัวใจของเรานะลองตั้งพุทโธในหัวใจของเรา มันประคองได้ไหมลองประคองลองดูเนาะลองประคองดูให้ความรู้สึกนี่มันสืบ ซื้อติดพืชกันไปเลยไม่ให้มันขาดช่วง จนใจของเราอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวเพราะเราทำบ่อยครั้งเข้า มันก็เชื่องมันก็ชินมันก็อิ่มแม้แต่พุทโธมันก็จะจะทิ้งมันอิ่ม พุทโธเนี่ยมันถ้าเราจะเทียบกันเหมือนกับอาหาร พอเราป้อนเข้าปากหนักๆเข้า มันเริ่มอิ่มพอเริ่มอิ่มมันก็ไม่ป้อนนั่นแหละใจของเราถ้าหากอิ่มด้วยคำบริกรรม มันก็ไม่ดำริมกันนะ มันอิ่มอยู่กับผลคือปีติมันอิ่มอยู่แล้วเนี่ย มันอิ่มจิตทิ้งพุทโธ แต่จิตก็ไม่ไปไหน เมื่อก่อนนั้นจิตถูกมัดให้อยู่กับพุทโธ พุทโธ ถ้าไม่อยู่กับพุทโธ จิตไม่อยู่แล้วโดดดิ้นไปอีกแล้ว เดี๋ยวโดดดิ้นไป ดึงมานี่ก็หลุดไปโน้นดึงมาซ้ายก็หลุดไปขวาดึงมาข้างหน้าก็หลุดไปข้างหลัง แต่ถ้าหากเราพยายามเอาสติกำกับจิตของเรา จะนิ่งอยู่กับที่ เอาสติปลุกให้ตื่นู้อยู่อย่างนั้นน่ะ ตัณหาแทรกไม่ได้ แต่ถ้าหากมันจางขึ้นมาทีไรเมื่อไหร่นะตัณหามันจะแทรกเข้ามาแล้วพอตัณหาแทรกเข้ามาแล้ว พุทโธหายแล้ว หายไปไหนก็ไม่รู้ ความรู้สึกมันจาง สติมันจาง สมาธิมันจาง ตัณหามันแทรกเข้ามา ัณหามันเป็นพื้นเป็นพื้นในหัวใจของเรา หัวใจของเราของท่านเป็นร่องรอยของมันทั้งนั้นที่มันเหยียบย่ำอยู่บนโลก กามโลกรูปโลกอรูปโลก มันเป็นร่องรอยของตัณหาทั้งนั้น เกิดพบชาติสูงต่ำหยาบละเอียดขนาดไหนก็ตามนั่นคือร่องรอยของตัณหามันโดดดิ้นในหัวใจของเรา เราจับวิธีการสองอย่างนี้ไว้เป็นข้อปฏิบัติ เราอยู่กับบทธรรม พุทโธนี่เป็นธรรมนะ ในขณะที่เราพยายามทำนั้นมันเป็นกรรม เป็นกิริยาที่เราทำกรรม ประกอบธรรม เป็นกิริยาที่ประกอบธรรม ผลรายได้เป็นวิบากของธรรมทำกรรมวิบากทำกรรมวิบาก ท่านอาจจะไม่ค่อยได้เห็นในหลักสูตรมี แต่ในนี้มันมีธรรม ในขณะที่เราพยายามภาวนาพุทโธพุทโธเป็นกิริยาของการประกอบธรรม มีผลรายได้คือวิบากคือธรรม ธรรมกรรมวิบากธรรมกรรมวิบาก แต่ถ้าหากเราไม่เอามาทำมากำกับที่ใจของเรา กิเลสมันจะทำงาน กิเลสกรรมวิบาก กิเลสกรรมวิบาก ถ้าท่านจะอยู่ด้วยกิเลสกรรมวิบาก วัฏสงสารนี่ก็ยืดยาวไปไม่มีจุดจบไม่มีที่จบ แต่ถ้าท่านจะอยู่ด้วยทำกรรมวิบาก วัฏฏสงสารนี้ก็จะสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลง จนเป็นเหตุให้เราได้เรียนรู้หลักอริยสัจทั้ง 4 ทุกสมุทัยนิโรธมากด้วยแล้ว ก็จะทำให้หนทางอริหนทาง วัฏฏสงสารของเรานี่เริ่มสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงค้าว่าวัฏฏสงสารก็คืออะไร เกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตาย เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเราฟังแต่เสียงว่าเกิดแก่เจ็บตาย เราดูแต่ตัวหนังสือว่าเกิดแก่เจ็บตาย เราดูลองมาดูของจริงลองดู แก่เป็นยังไง เจ็บเป็นยังไง เราลองดูสิตายเป็นยังไง ทั้งแก่ทั้งเจ็บทั้งตายนั่นแหะทุกไปหมดอ่ะ มีทั้งครอบครัวกับทุกหมดทั้งครอบครัว มีทั้งตระกูลกับทุกหมดทั้งตระกูลอย่าว่าจะทุกแต่เราคนเดียว คนในตระกูลคนใดคนหนึ่งเกิดขึ้น มีขึ้นเป็นขึ้นอย่างนั้น ทุกไปตามๆกันหมด ผัวเจ็บเมียก็ทุกลูกก็ทุกคนในครอบครัวทุกหมด ลูกเจ็บผัวก็ทุกเมียก็ทุกปู่ย่าตายายทุกไปหมด นอกจากตัวเขาทุกเองแล้ว เพราะฉะนั้นพวกเราอยู่ด้วยกันแบกกองทุกมีลูกสองคน พ่อแม่สองคน แบกกองทุกสี่กอง ลูกคนหนึ่งเจ็บไข้ใดป่วย พ่อแม่ก็แบก น้องพี่อีกคนหนึ่งก็แบกแบกกองทุกทั้งสี่กองนั่น ใครเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ทุกเท่ากันหมด นี่คือความผูกพันวัฏสงสาร เป็นเหตุให้เราต้องได้แก่ต้องได้เจ็บต้องได้ตาย เราอย่าไปดูแต่ตัวหนังสือ เราอย่าไปดูแต่คำพูด ดูเวลาของจริงที่มันปรากฏกับเรา แค่เป็นไข้เป็นหวัดเป็นไอเป็นจามแค่นี้ลองดู ทุกหรือไม่ทุกรำคาญหรือไม่รำคาญ เป็นเหตุวุ่นวายเข้าออกโรงพยาบาลหา อยู่หายาสารพัดยิ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องวิตกกังวลอะไรต่ออะไรสารพัดนี่คือทุกข์ทุกทั้งนี้เราพิจารณาไว้ให้เพื่อให้เกิดการเข็ดการหลาบตัณหาแสดงมาที่ใจ วิธีสงบระงับ ดับตัณหาที่ใจหนึ่งสมถะ พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธทำจนจิตของเราได้รับความสงบ สงบอยู่ในขั้นไหน สงบอยู่ในขั้นวิตกวิจารสงบอยู่ในขั้นทิ้งวิตกวิจารเหลือแต่ปีติ เหลือแต่ความสุข ทิ้งปีติ เหลือความสุข เอกคตา เหลืออุเปกขาเอกคตา ละเอียดลึกเท่าไหร่ก็ทำลงไป อันนี้เป็นหลักนะ เป็นพื้น เป็นบาด เป็นฐานของจิต และก็ไม่ใช่ จะมีคุณสมบัติแค่นี้ มีคุณสมบัติอีกมากมาย ความสุขนี้ไม่ต้องมีอะไรมาเปรียบมาเทียบเนี่ยสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบนี่ไม่มีแล้ว นัตถิสันติปรังสุขขังคือความสงบ เพราะใจมันไม่ถูกตัณหาก่อกวนในหัวใจของเรา ถูกสงบระงับดับด้วยธรรมะที่เราตั้งอกตั้งใจทำด้วยความภาคความเพียร แต่ความเพียรต้องเป็นหนึ่งนะ ความอดความทนต้องเป็นหนึ่ง เหมือนอย่างเรานั่งภาวนาเนี่ยห้านาทีสิบนาทีเราก็นั่งไม่ได้เนี่ยแล้วมันจะสงบระงับได้ยังไง สงบระงับไม่ได้ห้านาทีก็สงบระงับไม่ได้สิบนาทียี่สิบนาทีก็สงบระงับไม่ได้ เราพยายามตั้งอกตั้งใจทำจนสงบจนระงับได้นี่วิธีอย่างหนึ่ง ทำให้ใจของเราได้รับความสงบจากการที่เราตั้งใจภาวนา สงบอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวท่านเรียกว่าสมถะสงบด้วยพิจารณาด้วยท่านว่า วิปัสนาวิปัสนา มันก็เข้าหลักมหาสติปัฏฐาน จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ใช้สติเป็นหลักเป็นพื้นเป็นบาทเป็นฐาน เพราะคนเราคุณสมบัติของใจโดดเด่นสง่าหนึ่งเดียวคือ สติธรรม สัมปชัญญะธรรม นี่เป็นเหตุเป็นต้นต้นต่อเป็นรากเหง้าทำให้เกิดปัญญาทำให้เกิดปัญญายานสารพัดที่จะตามมาคือตัวนี้ ถ้าหากไม่มีคุณสมบัติตัวนี้มาคอยปลุกจิตของเราให้ตื่นโร่อยู่เนี่ยจิตของเราก็ถูกโมหะครอบงำอยู่ทุกระยะทุกเวลา เราพูดอย่างนี้เราย้อนมาดูที่จิตของเรา ในขณะที่เราอยู่กับเนื้อกับตัว เรามีสติตื่นโร่อยู่เต็มร้อย พยายามปลุกจิตคือผู้รู้ของเราให้ตื่นโร่ให้เต็มร้อย พลังมีเท่าไหร่พยายามปลุกตื่นให้หมด สติธรรมสัมปชัญญะธรรม สามารถปลุกให้ตื่นรู้ได้ เอาความเพียรมาพระคับประคองมาต่อเนื่อง เอาวิริยะเอาสาหะเอาความอด เอาความทน ความทนต้องเป็นหนึ่งทนดูทนกำหนดจดจ่อทนพิจารณา ทนปฏิบัติ ทนภาวนา เดินจงกรมกับทนเดินจงกรมอยู่นั่นะทนตั้งใจปฏิบัติ ทนอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่มาก่อกวนในหัวใจของเรา ขึ้นชื่อว่าท้งความภาคความเพียรแล้วเนี่ย คุณสมบัติมีอยู่ในนั้นที่จะ ตะล่อมล้อมมารวมกัน มีสติเป็นนาย เป็นเป็นนายใหญ่ ที่ดึงเรามาทำงานให้เราได้รับเราลองตั้งดูว่าสติเราอยู่โรเนี่ยตัณหา มันมาแทรกไม่ได้นะ ตัณหามันแทรกไม่ได้ แล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะ อารมณ์ที่จะชัดเจนที่สุดในหัวใจของเรา จะชัดเจนได้ครั้งละหนึ่งอารมณ์นะสองอารมณ์สามอารมณ์มันชัดไม่ได้หรอกอ่า ทั้งได้ยินทั้งได้เห็นทั้งได้ฟังทั้งได้สัมผัส สัมพันธ์ มันไม่ชัดสักอย่าง ใจของปุถุชนเรานี่ มันจะสับสนปนเปไปกับเรื่องเหล่านี้ ไปรูปบ้างไปเสียงบ้างไปกลิ่นบ้าง ไปรสบ้างไปอะไรบ้าง มันไม่จ่ออยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียว เพราะฉะนั้นอารมณ์นั้นจึงไม่เด่นชัด พออารมณ์ไม่เด่นชัดปั๊บไอ้ความจางๆไอ้ความมืดมืดเหล่านั้นน่ะตัณหามันก็แทรกเข้ามาแล้วแทรกเข้ามากับไอ้ความมืดมืดตรงนั้นแหละ ตัณหามันชอบความมืดอวิชชามันชอบความมืดอวิชชาถ้าเราจะเทียบกับเหมือนกับความมืด เหมือนกับโมหะเหมือนกับความมืด ความสว่างเหมือนกับวิชา วิชา เหมือนกับความสว่าง วิชาคือความรู้เหมือนกับความสว่าง เราตั้งกำหนดจดจ่อรู้โรอยู่สว่างโรอยู่เนี่ยโมหะครอบไม่ได้ตัณหามาแทรกไม่ได้ มันแทรกไม่ได้ เพราะอะไร เพราะตัวที่รู้รู้เขาเด่นเขาชัดที่สุด มันจะมาแทนที่ไม่ได้ ถ้าตัวไหนอ่อนกว่าตัวอื่นจะต้องมาแทนที่ เช่นอย่างสติธรรมของเราเนี่ยแน่นหนาถาวรกว่าเราก็ยืนโรงโรอยู่ แต่มันไม่ได้ยืนรรงพื้นตะพื้นอยู่อย่างนั้น ด้วยเหตุที่เราตั้งใจฝึกฝนอบรม จนกว่าเราจะฝึกฝนอบรมได้ เป็นสติโดยอัตโนมัติ ที่ท่านเรียกว่าหลวงตาท่านว่ามหาสติมหาปัญญาเป็นผู้มีสติสมบูรณ์ สติวิปุละ สติวิปุละพระอริยเจ้าท่านฝึกได้เต็มที่แล้ว สติวิปุละไม่ต้องตั้งอกตั้งใจตั้งดอก มันเป็นเองมันมีเองมันอะไรเองอยู่ในนั้นทั้งหมด แต่พวกเราอยู่ในขั้นที่ว่าต้องตั้งอกตั้งใจปลุกฝังปลูกให้ตื่นสร้างให้ตื่นให้เป็นแน่นหนามันคงขึ้นมาสติธรรม ทำเถอะทำให้ใจได้รับความสงบ จะต้องอาศัยความภาคความเพียรเราพูดง่ายๆเราพูดสั้นๆ แค่นี้ แต่เราจะต้องไปทำไปทดสอบด้วยเรี่ยวแรงของเราเอง จนมีผลปรากฏในหัวใจของเรา และจะได้เป็นที่พึ่งของเรา กิเลสตัณหาในหัวใจของเรามันก็สงบระงับ ดับลงไปอย่างน้อยมันมากวนใจเราไม่ได้ เราก็มีอิสระและมีความสุขมากแล้ว จากนั้นแล้วเราพิจารณาหาเหตุหาปัจจัยหาต้นหาต่อว่ามันคืออะไรมันเป็นอะไรตามต้นเข้าไปตามหน้าของความลุ่มหลงที่เรียกว่าวิปัสนาวิปัสนา เพราะฉะนั้นในเมื่อจิตเราสงบเป็นพื้นเป็นบาทเป็นฐานแล้ว ท่านจึงให้พิจารณาอารมณ์จะเอากายเป็นอารมณ์ หรือจะเอาเวทนาเป็นอารมณ์ หรือจะเอาจิตเป็นอารมณ์ หรือจะเอาธรรมเป็นอารมณ์ ตามหลักมหาสติปัฏฐานก็ตาม ถึงกันหมดพิจารณากายเป็นอารมณ์ มันก็ถึงเวทนาถึงจิตถึงธรรม พิจารณาจิตเป็นอารมณ์มันก็ถึงกายถึงเวทนาถึงธรรม พิจารณาเวทนาเป็นอารมณ์ ก็ถึงกายถึงจิตถึงธรรม มันถึงกันหมด เพราะผู้ทำงานคือผู้เดียว ผู้รู้รู้ผู้เดียวนี่แหละ เป็นผู้ทำงาน อาศัยเครื่องไม้เครื่องมือคือสติธรรมสัมปชัญญะธรรม ขันติธรรมหิริธรรม โอตปะธรรม ความอด ความทน ความพออก พอใจ ฉันทะวิริยะตะล่อมเมื่อมาทั้งหมด เวลามันทำงาน มันได้งานได้การ มันอยู่ในพื้น อยู่ในหน้างานจริงๆเนี่ย มันจะพร้อมหน้ากันหมดจริง ๆ ท่านจะแหวกไปดูอะไรเห็นหมดอยู่ในนั้นน่ะ ความเพียร ความใคร่ครวญ ความกำหนดจดจอ่อ ความอด ความทน ปัญญา ความเฉียบและ เราแหวกไปดูอะไรมันอยู่ในนั้นทั้งหมด แต่ถ้าหากถึงคราวมันแตกนะ่ะไม่มีอะไรเหลืออยู่สักอันเลย มันกระจะกระจายแตกไปหมดนี่คือคุณคุณสมบัติของธรรมะที่ฝ่ายที่เป็นคุณนะเวลา มีฝ่ายที่โทษมาเล่นงาน คุณสมบัติเหล่านี้ก็หายไปหมดจากใจดวงนี้จับเปลี่ยนกันครองธรรมะครองทีกิเลสครองที เพราะฉะนั้นในขั้นที่เราตั้งอกตั้งใจศึกษานี้ เราเอาความสงบให้ให้ได้ให้มี เสร็จแล้วก็ตั้งใจพิจารณา พิจารณาก็พิจารณากองสังขารนี่แหละสังขารที่เป็นรูปสังขารที่เป็นนาม เพราะถ้าเราไม่พิจารณาเราหลง เดี๋ยวนี้พวกเราเราอยู่ด้วยความหลง หลงกองสังขารสังขารที่เป็นร่างกายเนี่ยเราหลงหรือไม่หลงหลงสังขารกองรูปประสังขารของเราพุทธเจ้าท่านจึงให้แยกแยะ เป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนัง หรือไม่เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟ มีหลักท่านให้เราทำอยู่ ไม่ให้เราสำคัญว่าเป็นก้อนเป็นแท่ง ให้สำคัญว่าเป็นปฏิกูล เป็นโสโครกเป็นอะไรต่ออะไรสารพัดเพื่อพยายามทำลายความหลง จนกว่าจะเกิดปัญญาเห็นชัดเจน โอ้มาสักทว่าเป็นสภาวะธรรม ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ด้วยเหตุที่เราไม่ได้แยกแยะ มันยึดเอาทั้งสุ่มทั้งดุนนั่นแหละ ว่าเป็นเราว่าเป็นของของเรา มันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเรา เราก็ยึดแล้วเกินยึดแล้วเกินสำคัญ มันหมายยึดเอาแต่เวลาศึกษาเข้าไปมากเข้ารู้เข้ารู้ เข้ารู้เข้า ด้วยเหตุที่เรากำหนดจดจ่อตั้งใจพิจารณารู้เท่าทันสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ เราก็จะเริ่มรู้เราก็จะเริ่มเข้าใจ โอ้ไม่ใช่กายเราจริงๆถ้าเป็นกายเราเราต้องบอกได้ไม่ใช่ใจของเราจริงๆถ้าเป็นใจเราเราต้องบอกได้ ไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาถ้าเป็นอัตตาเราต้องบอกมันได้ด้วยเหตุที่มันไม่ใช่อัตตาเราจึงบอกไม่ได้ พระพุทธเจ้าท่านมาตรงนี้นะ ที่ท่านให้พิจารณากองสังขารนั้นนะมีหลัก เพราะในกองสังขารนั้นมันจะมีลักษณะของไตรลักษณ์อยู่ในนั้นสังขารใด ๆก็ตาม ที่อยู่รอบข้างตัวเรารวมทั้งกายของเราใจของเราสิ่งที่อยู่รอบข้างตัวเรา และก็มีอยู่เต็มโลกใบนี้ ไม่มีสิ่งใดแม้หนึ่งเดียว ที่จะไม่ใช่กองสังขาร กองสังขารทั้งนั้น คำว่ากองสังขารในที่นี้หมายความว่าสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกันด้วยการปรุงกันประกอบ การติดการสืบเนื่องซึ่งกันและกัน อย่างต้นไม้มันมีสิ่งมีสิ่งปรุงสิ่งประกอบ เรารู้อะไรแต่ละอย่างรอบข้างตัวเราเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะเป็นหนึ่งเดียว มันจะเป็นเป็นสิ่งที่ปรุงที่ประกอบมาแล้วทั้งนั้น แล้วในโลกนี้มีไหมสิ่งที่ ไม่ใช่กองสังขาร มีสิ่งที่ไม่ใช่กองสังขารนั้นคือพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้า จิตของพวกเรากองสังขารเต็มแปร่ เพราะกิเลสตัณหาอาสวะบวกกับผู้รู้ของเรานั่นเป็นกองสังขาร สิ่งที่ประกอบกันตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปท่านเรียกว่ากองสังขาร แต่พระพุทธเจ้าท่านแยกแยะเอากิเลสตัณหาอาสวะที่เป็นมนทินของผู้รู้ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นออกหมดแล้ว เหลือผู้รู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียว ไม่ใช่กองสังขารไม่เป็นกองสังขารไม่มีไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่มี แต่ถ้าหากเป็นกองสังขารแล้ว สังขารใดก็ตามอันนี้จังทุกขังอนัตตา คือภาวะของมันลักษณะของมัน จะมีปรากฏอยู่ในนั้นพระพุทธเจ้าท่านให้พวกเราศึกษาเป็นกลุยหมายป้ายทางเอาไว้ สำหรับพิจารณา ไม่ต้องดูที่อื่นดูกายของเราเนี่ยแหละ ดูกายของเรากายเราเป็นกองสังขารไหมกายเราเป็นกองสังขาร มีไตรลักษณ์ไหมมีไตรลักษณ์เต็มแปร่ สังขารเราเคยอยู่เท่าเดิมไหมเราดูแต่เราเกิดในท้องแม่ น้ำหยดน้ำใสๆเนี่ยลองย้อนจากนี้ไปดูในท้องแม่ดู ทุกระยะทุกเวลาเราอยู่เท่าเดิมไหมไม่เคยอยู่เท่าเดิม ความไม่อยู่เท่าเดิม ความต้องเปลี่ยนไปนี่แหละ คือภาวะของสังขาร ไม่อยู่เท่าเดิมท่านว่าทุกขัง เปลี่ยนไปเป็นอนิจจังแหมมันมาตรงนี้นะ พยายามดูให้เข้าใจจับเป็นหลักเอาไว้สำหรับพิจารณาเป็นกลุยหมายป้ายทาง ไม่อยู่เท่าเดิมเป็นทุกขัง พวกเรารู้แต่ทุกเจ็บทุกปวด ทุกป่วยทุกไข้ แต่ทุกขังของพระพุทธเจ้านั้นคือไม่ทนอยู่ในสภาพเดิม เหมือนร่างกายของเราเนาะด้วยเหตุที่มันอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นั่นแหละ จากสุขภาพดีๆเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ไข้กำลังบังชาเรี่ยวแรงโดดโลดเต้นเล่นกีฬากีฬาได้อย่างสะดวกสบายไปไปแม่มามะเร็งเกาะแล้วแน่มันอยู่เท่าเดิมไหมไม่อยู่เท่าเดิมเบาหวานเกาะแล้วความดันเกาะแล้วไตาวายแล้ว ด้วยเหตุที่มันไม่อยู่เท่าเดิมนั่นแหะคือทุกขังไอความทุกขเวทนานะะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นะ่ะทุกขังเป็นไตรลักษณ์กองหนึ่ง ลี่ยนไปเป็นอนิจจัง ด้วยเหตุที่มันไม่อยู่เท่าเดิมน่มันถึงเปลี่ยนไป ด้วยเหตุที่มันเปลี่ยนไปนั่นแหละ มันถึงไม่อยู่เท่าเดิม ใครเห็นทุกขังจึงเห็นอนิจอนิจจังใครเห็นอนิจจังจึงเห็นทุกขัง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เสร็จแล้วภาวะอันนี้มันเป็นภาวะเป็นธรรมชาติที่ไม่มีใครมีความสามารถจะดัดแปลงได้ อย่าคิดว่าพระพุทธเจ้า ดัดแปลงได้ พระพุทธเจ้าดัดแปลงไม่ได้นะ อันนี้จังทุกขังอนัตตาประจำกองสังขาร พระพุทธเจ้าก็ทรงดัดแปลงไม่ได้ พระองค์ศึกษาให้ทราบตามความเป็นจริง พระองค์ก็ปล่อยทิ้ง ถอดแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์ออกไป วิธีการที่พวกเราตั้งใจปฏิบัติธรรม เราก็ทำเช่นนี้ มาศึกษามาพิจารณารู้เท่าทันเห็นของจริง ถอนผู้รู้เราออกไปอย่ามาค้างอยู่กับมัน ขันทั้งห้าเนี่ยเป็นของทิ้งนะ ถ้าเราพิจารณาเป็นของทิ้งนะ แต่ตอนนี้เรายังอาศัยเขา ทิ้งไม่ได้ดอก ไม่ใส่กลางวันก็หิว ไม่ใส่ตอนค่ำก็หิวเจ็บไข้ใดป่วยไม่ดูแลรักษากระทุกหนาวมากๆไม่หาพระผมให้กระทุกร้อนมากๆ ไม่รู้จักบำบัดกระทุกเราต้องอาศัยเขา เพราะกายกับใจมันเป็นสมบัติแก่กันและกันกายเป็นสมบัติของใจนะ ใจเป็นสมบัติของตัณหา ถ้าเรายังไม่ขัดเกลาถ้าเราขัดเกลาตัณหาเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว ใจเป็นสมบัติของธรรมกายเป็นสมบัติของธรรมธรรมะที่เราชะเราล้าง เราขัดเราเปล่าไปหมดแล้วด้วยเหตุที่เราพิจารณาเห็นอนิจจังเห็นทุกขังพุทธเจ้าท่านทรงทรงพิจารณา เอ๊ถ้าเป็นเรา ถ้าเป็นอัตตาเราจะต้องบอกได้ ร่างกายของเราอย่าอย่าเปลี่ยนไปอย่างนั้นเลย อย่าเปลี่ยนเป็นอย่างนี้เลยอยู่คงที่เถอะอย่าเปลี่ยนให้ได้ตามใจหวังหวังอย่างนี้ก็ให้เป็นตามใจหวังเราเถอะหวังอย่างนั้นให้เป็นไปตามใจหวังเราเถอะหวังอะไรไม่ได้สักอย่าง พิจารณาแล้วก็ปล่อย พิจารณาแล้วก็ปล่อย เรามาดูอาจารย์ของท่านทั้งสอง อุทกดาบทอลาระดาบทนะท่านได้รูปสมาบัติอรูปสมาบัติ อัตตาเต็มแปร่อยู่นั่นน่ะอัตตาเต็มแปร่อยู่ ขึ้นชื่อว่าความสุขในโลกีไม่มีความสุขใด ๆ จะเทียบเท่ารูปปสมาบัติอรูปปสมาบัติ เวลาท่านต้องการความสุข ท่านเข้าสมาบัติเอถ้าไม่มีอัตตาถ้าไม่มีผู้เสวยสุขจะเอาอะไรมาสุขเมันก็ชวนเราคิดดีเหมือนกันนะถ้าไม่มีผู้เสวยสุขจะเอาอะไรมาสุขในที่สุดท่านก็ปล่อยอัตตาไม่ได้ หรือท่านไม่มี ไม่มีสัมมาปัญญาเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเรา พุทธเจ้าของเราท่านมีสัมมาปัญญาอาจารย์ท่านบอกว่าเธอเรียนจบหมดแล้วนะสมาบัติแปดเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงย้อนมาดูพระชัยของพระองค์กิเลสกองเต็มแปร่อยู่ ความทุกข์กองเต็มแปร่อยู่ในหัวใจ ทุกห่วงใย ห่วงพิมพาราหุนพระเจ้าสุโธธนะ ห่วงบ้านห่วงเมือง ห่วงอะไรต่ออะไรสารพัดอืม ห่วงใยวิตกกังวลอะไรต่างๆเต็มแปร่อยู่ในหัวใจ เอ๊ะทำไมหัวใจของเราไม่โล่งทำไมความทุกข์ยังกองเต็มแปร่น่ะมันไม่ได้สมประสงค์ที่เรา เราตั้งใจออกบวชเพื่อแสวงหาความสุขไม่ใช่ เพื่อจะพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่ จึงลาอาจารย์ออกมาบำเพ็ญโดยลำพังเห็นไหมแต่พระพุทธเจ้าของเรานั้น ท่านมีสัมมาสัมพุทธะเป็นอานิสงส์เป็นเครื่องรบเร้า เพราะพระองค์ไม่ใช่จับเสือมือเปล่า สร้างบารมีมาเท่าไหร่ท่านทั้งหลายก็ดูเอาสิสี่อสงไขยแสนมหามหากับแปดอสงไขยแสนมหากับบางประเภทสิบหกอสงไขยแสนมหากับ คือระยะเวลาที่เนิ่นนานในการทำเนี่ยไม่ใช่ระยะเวลาที่สั้น ๆ เหมือนอย่างพวกเราเนี่ยเราได้ยินได้ฟังธรรมะคำบอกคำสอนของท่านแล้วเนี่ยขอให้ตั้งอกตั้งใจถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามเอาเป็นเอาตายใส่เข้าไปเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นกับเป็นกันเป็นอะไรเหมือนท่าน เพราะท่านกรุยหมายป้ายทางท่านเปิดหูเปิดตาเปิดอะไรต่ออะไรให้แล้ว แต่ถ้าหากเรายังอ่อนปวกเปียก ไม่เห็นประโยชน์ ไม่เห็นคุณค่า ยังให้ความสำคัญ ยังให้ความหมายของความทุกข์อยู่ อยู่บนกองทุกข์ให้ความสำคัญความสุขอยู่บนกองทุกข์อยู่ เหมือนอย่างบางคนเขาเต็มแพร่กับกองกามคุณเขาจะต้องหาอะไรอีก งานเขาก็มีทำเงินเขาก็มีใช้ผัวเขาก็มีเมียเขาก็มีรถเขาก็มีใช้ ต้องการไปเที่ยวที่ไหนก็ไปได้ เราไม่จำเป็นจะต้องถือศาสนาไม่รู้จะไปถือไปทำไม ปัญญามันตีบตันอั้นตู้ถ้าเราจะเทียบกับบันไดเก้าขั้นนะ แค่มายืนอยู่บนแค่บันไดขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองและคนที่ยืนขั้นคนที่เขายืนขั้นที่สามขั้นที่สี่จนถึงขั้นที่เก้านั่นนะ่ะ มาเทียบกับเราเทียบได้ไหม เทียบไม่ได้ กลายเป็นนันนึกคิดได้เป็นส่วนของบุคคล แต่ไม่ใช่เป็นการพัฒนา มันเป็นการล้าหลัง ฐานะที่ว่าพวกเราเกิดท่ามกลาง ศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นคำสอนของปราดของบัณฑิต วิชาความรู้ที่ได้มาด้วยการตรัสรู้กลั่นกรองบริสุทธิ์หมดจด ด้วยสัจจะข้อเท็จจริงตีตราประทับแน่นมาปึ้งถูกต้องหมดทุกอย่างไม่มีอะไรผิดเพี้ยนคือเหตุไม่ผิดเพี้ยนไปจากผลผลไม่ผิดเพี้ยนไปจากเหตุ นี่คือธรรมะของพระพุทธเจ้า แต่ถ้าหากเราให้ความสำคัญน้อยไปน่าเสียดายของดีของดิบของดีมีคุณค่า จึงน่าอนุโมทนากับพวกเรามีการสนใจให้ทานรักษาศีลสนใจฟังธรรมะอบรมทางด้านจิตใจ บางคนก็มีความสนใจเรื่องสมถะธรรม เรื่องวิปัสสนาธรรม ไม่ใช่ไม่มีมีมีเต็มไปหมด ผู้ที่ท่านตั้งอกตั้งใจฝึกฝนอบรมมี หาความสุขหาความสงบบางทีมันก็อิ่มพอเรื่องของกามก็แค่เท่านั้นเองก็แค่นั้นเอง มันเต็มมันอิ่มมันแปรแต่ว่ามันอิ่มมันพออันนี้แล้ว มันไปหาอีก มันได้อันนั้นอีกมันอิ่มมันพอมันหาโน้นอีกมันอิ่มมันพอหานั้นอีก พุทธเจ้าตัดทิ้งไปเลย พวกเราตัดทิ้งไม่ได้ พวกเราจึงหมกอยู่ในโลก พุทธเจ้าท่านทรงตรัส สูทั้งหลายจงมาดูจงมาดูโลกนี้ ตรการดุดราชรถที่พวกคนเข่าหมกอยู่ พวกเราเนี่ยหมกอยู่ เหมือนกบเหมือนเกียรมันหมกอยู่ในขี้ตรงขี้โคลนดินทรายใบไม้ หมกอยู่ในกามคุณหลบหลบอยู่หมกหมกอยู่ เรามาฟังดูคำดำรัสของพระพุทธเจ้าแล้วโอ้โหมันทิ่มแทงหัวใจ ท้าทายหัวใจของเราสักขนาดไหน เรามาคิดดู ทำไมเราจะไม่ไม่โดดออกไปจากกองขี้ตมขี้คลอนเหล่านั้นล่ะ เพราะฉะนั้นการตั้งใจเจริญสมาธินั้นน่ะนี่แหละคือหนทางที่โดดออกจากกาม เรื่องของกามคือการให้ทานการรักษาศีลเนี่ย เราตั้งอกตั้งใจทำอย่างยิ่งยวด ทำให้เราได้สวรรค์ สวรรค์มีสวรรค์เป็นอนิสงส์ บนสวรรค์นั้นน่ะเต็มแปร่ไปด้วยกามคุณ ทั้งนั้นบนสวรรค์น่ะสวรรค์เทวโลกหกชั้นน่ะนะเต็มแปร่ไปด้วยกามคุณทั้งนั้นน่ะพระพุทธเจ้าท่านกลัวพวกเราติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้น ท่านจึงแสดงโทษของสวรรค์ จึงแสดงอานิสงส์ของการออก จากกามคุณเนคขมมะเนคขมมานิสังสคาถาน ทานคาถาศีลคาถาสักข้าคาถาสวรรค์ แล้วก็พูดถึงโทษของสวรรค์แล้วก็พูดถึงอันที่สองของการออกจากสวรรค์ โทษออกจากกาม การออกจากกามเราออกได้ยังไง การภาวนาใจได้รับความสงบนี่แหละ ใจของเราเริ่มออกจากกาม ใจเราไม่ออกจากกามออกจากกามไม่ได้ หมายความว่าไง นั่งอย่างนี้มันก็วิ่งหากามกามคือวัตถุกามที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสแน่ มันก็อยู่รอบข้างตัวเรานี่เอง นี่คืออารมณ์ของกลางไปติดค้าอยู่แต่กับสิ่งเหล่านั้น การที่เราตั้งใจภาวนาใจสงบนั่นแหละ ใจเริ่มสงบใจเริ่มทิ้งอารมณ์กาม เหลือแต่อารมณ์ไม่ใช่อารมณ์กาม พุทโธ พุทโธ พุทโธนี่มันไม่ใช่อารมณ์กามนะมันเป็นอารมณ์ธรรม ที่เราทำเราทำโดยแบบอย่างครูบาอาจารย์ท่านสอนพุทโธ พุทโธพุทโธ แต่ว่าเวลาทำได้เต็มที่ได้ผลเต็มที่แล้ว เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบาน อันนั้นเป็นเนื้อหาของพุทโธแท้ พุทโธแค่ขั้นสมถะ พุทโธแค่ขั้นวิปัสสนาญาณพุทโธสูงสุดเหมือนพระสมมาสัมพุทธะของเรา อันนั้นคือพุทโธแท้ ตื่นรู้เบิกบานเต็มแปร่ไม่มีอะไรมาปิดบังหัวใจบนโลกใบนี้ อันนี้จังทุกขังอนัตตา ปล่อยมันไปหมดแล้ว วัฏสงสารไม่มีมาพันอยู่ในหัวใจของเราขึ้นชื่อว่าพบ พบหน้าพบไหนไม่มีมาพันอีกแล้ว ความลุ่มหลงที่จะไปยึดเกาะอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าอันนั้นดียึดอันนั้นไม่ดีก็ยึดอย่าลืมว่าไม่ดีมันก็ยึดนะดีมันก็ยึดไม่ดีมันก็ยึดเฉยๆมันพร้อมที่จะดีเฉยๆมันพร้อมที่จะไม่ดีเฉยๆมันพร้อมที่จะยึดไอสิ่งที่ไม่ดีเฉยๆมันพร้อมที่จะ ยึดไอ้สิ่งที่ไม่ดีนะเวทนาสุขเวทนาทุกเวทนาเบขาเวทนา นี่คือเวทนา แท้ที่จริงเวทนานี่มันเป็นตัวแปร ทำให้เกิดเกณฑ์ความรู้ในใจของเรา ตัวนี้เนี่ยตรงนี้เป็นศูนย์รวมของธรรมะนะเราจะได้บุญก็ตรงนี้ เราจะได้บาปก็ตรงนี้ จะไปสวรรค์จะไปนรกก็ตรงนี้ จะเป็นธรรมจะเป็นกิเลสก็ตรงนี้ จะโง่จะฉลาดก็ตรงนี้นะ เราดูระบบการทำงานในหัวใจของเราตาเห็นรูปปั๊บเกิดความรู้แจ้งทางตาท่านเรียกว่าจักขูวิญญาณ ในขณะเดียวกันท่านเรียกผัสสะผลสืบช่วงมาเกิดเวทนา มันเป็นชับเดียวนะมันถึงกันหมดนะมันไม่ใช่มาต้องไล่เหมือนอย่างเรานี่แหละเรามาตั้งมั่นระวังอยู่ตรงเวทนา เอาอะไรมาระวัง สติธรรมสัมปชัญญะธรรม เวทนานุปัสนา ตามพิจารณาตามรู้ตามเห็นตามพิจารณาเวทนา ในหลักของมหาสติปัฏฐาน อันนี้เป็นทั้งสมถะเป็นทั้งวิปัสสนานะสามารถเจริญได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอน ไม่เสียเปรียบไม่เสียท่าเสียทีอยู่บ้านอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ในเมืองอยู่ ตรงไหนไม่มีการเสียเปรียบได้เปรียบขอให้ใจดวงนั้น ตั้งอกตั้งใจทำ ตั้งสติโรขึ้นมากำหนดจดจอ่อตาเห็นปั๊บเห็นสักแต่ว่าเห็นโดยเหตุที่มันสติตื่นรู้อยู่เนี่ยความยินดีเกิดไม่ได้ ความยินร้ายเกิดไม่ได้ สักแต่ว่ารู้ ประคองพิจารณาอารมณ์ที่รู้อยู่นั้นน่ะ ประคองพิจารณาอารมณ์ที่รู้อยู่นั่นนี่คือหลักของการเจริญมหาสติ อาศัยสติเป็นเครื่องระลึก ระลึกว่าเวทนามีอยู่ สักแต่ว่าเป็นเครื่องรู้ของสติ สักแต่ว่าเป็นเครื่องระลึกของสติ ไม่ปล่อยให้ตัณหา มันแทรก ถ้าตัณหา มันแทรกขึ้นมาทีไร เมื่อไรมันบอกว่าเราเห็น เราชอบใจเราไม่ชอบใจ นี่คือตัณหา มันแทรกเข้ามาแล้ว มันเป็นได้ไหมเป็นได้ เวลาตัณหาแทรกเข้ามาเราก็รู้ได้ เวลาตัณหาไม่แทรกเข้ามาเราก็รู้ได้ เราทดสอบอยู่แค่นี้เราก็รู้แล้วว่า อารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลก มันร่วงไปเหมือนอย่างที่พระอริยะเจ้าท่านถือตามท่านประพฤติตามท่านปฏิบัติตามได้ ความยินดีไม่เกิด ความยินร้ายไม่เกิด ในเมื่อสุขเวทนาไม่เกิด ทุกขเวทนาไม่เกิด อทุกขมสุขเวทนาก็ไม่เกิด สิ่งที่ยืนโร่รู้อยู่คือสติธรรม สัมปชัญญะธรรม ความอดความทน ความประคับประคอง ตล่อม รวมพลมาอยู่ตรงนั้นทั้งหมดเลยแหละตัณหาเกิดไม่ได้ ตัณหาแทรกไม่ได้ ตัณหาเกิดไม่ได้ ตัณหาในที่นี้หมายถึงตัณหาใหม่ตัณหาเก่ามันส่งเรามาแล้ว แต่ตัณหาใหม่ที่มันจะเพิ่งเกิดขึ้น เพื่อจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนสืบนอต่อแหนงต่อไปเนี่ยมันจะเกิดไม่ได้ เมื่อตัณหาเกิดไม่ได้ภพก็เกิดไม่ได้ ชาติก็เกิดไม่ได้ภพก็ดับชาติก็ดับโสกะปริเทวะความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง ดับหมด อันนี้คือหลักที่เรามาพิจารณาดูตามว่า ข้อเท็จจริงที่เราพิจารณาตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั้น มีให้เราพิจารณาตาม ทำให้เราหมดข้อข้องใจหมดข้อสงสัยได้แนวปฏิบัติ ถ้าเราจับสเปะสปะแล้วไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้ว ไม่รู้หน้า ไม่รู้หลังไม่รู้ต้นไม่รู้ปลาย ไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกเลยซ้ำไปหนักๆเขาก็ยึดอะไรสเพเหระกลายเป็นเรื่องวิเศษวิโสขลังไปหมด เสียหายไปหมดคืออะไรก็ไม่รู้เอามาแบมือกรรมอะไรก็ไม่รู้ของปลอม อันนี้เรามาตรงแนวตามหลักข้อเท็จจริง ตรงแนวไปถูกมักไปสู่ผลไปสู่นิพพาน ตรงแนวไปสู่ทางดับทุกข์ ดับความโศกโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสเสาปายานหัวใจ ดับระงับดับได้หมด นี่คือหลักของการเจริญมหาสติปัฏฐานย่อยๆเราพิจารณาตรงนี้แหละทำไมท่านจึงว่า เวทนาจึงเป็นศูนย์รวมของธรรมเรามาตั้งกำหนดจดจ่อตั้งป้อมตั้งปราการต่อสู้กันอยู่ตรงนี้แหละ ให้เห็นดำเห็นแดงกันอยู่ตรงนี้แหละ ลองทำดูลองตั้งใจทำลองดู มันจะสงบเหลืออารมณ์หนึ่งเดียวให้สงบไป จะมาต่อสู้พิจารณาอยู่กับอารมณ์ ก็ให้อยู่กับอารมณ์บทนี้บาทนี้ แต่สติต้องดึงให้โรอยู่ตลอด มันไม่ได้ตามใจคิดของเรานะ ต้องอาศัยความภาคความเพียรความประคับประคอง ความใส่อกใส่ใจกำหนดจดจ่อประคับประคองต่อเนื่อง งานการทั้งหลายทั้งปวงเราทำกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้ สามารถสำเร็จได้รู้ล่วงได้หกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์บรรลุได้ งานสมถะธรรมวิปัสนาธรรม เต็มร้อยตั้งอกตั้งใจทำเต็มร้อยทำเกินร้อยทำทะเลตั้งอกตั้งใจ เพราะฉะนั้นท่านจึงให้เอาเป็นเอาตายใส่ ถึงขั้นนั้นนะถึงขั้นนั้น ไม่งั้นไม่เห็นดำไม่เห็นแดงมันแล้วไม่แต่เงาของมันก็ไม่เห็นน่ะถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่เห็นมันละเอียดขนาดไหนอ่ะมันอยู่ฉากเดียวกันกับใจของเราเนี่ย มันคอยมาหลอกมาต้องมาตวนเราทุกระยะทุกเวลาทุกโอกาส ถ้าเราไม่อยู่ในท่าทีที่เราตั้งอกตั้งใจ ปฏิบัติธรรมด้วยแล้วเนี่ย ไม่เห็นเงื่อนเห็นงำไม่เห็นเงาอะไรของมันเลยแหละไปกับมันอยู่กับมันกินกับมันทำกับมันกับตัณหา มันพาเรานึกเราคิดแต่ในสิ่งที่ผิดที่นำทุกนำโทษมาให้เรา ในขณะเดียวกันเราไม่ปฏิเสธ สิ่งที่เป็นธรรมะโผล่ขึ้นในหัวใจมีไหมมี ราะหัวใจของมนุษย์นั้นมีธรรมมีกิเลสมาด้วยกัน ไม่ใช่มีแต่กิเลสมานะมีธรรมมาด้วยกัน เพราะฉะนั้นจึงพยายามปลูกฝังธรรมะให้มีกำลังมากขึ้นเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นทำกรรมวิบากทำกรรมวิบาก ให้ผลรายได้ของธรรมเนี่ย มันมากมูลพูนขึ้น ในขณะเดียวกันถ้าหากเราไม่ทำทำนะ กิเลสมันจะทำ กิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบาก วันทั้งวันไม่คิดถึงเรื่องธรรมเลย เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอน กิเลสมันเป็นคนผลิตผลรายได้เป็นเรื่องของกิเลสกิเลสทั้งหมด ความโลภก็รุนแรง ฉุนเฉียวเกลียวกราด โลภกก็จัดโกรธก็จัดอิจฉาริษยาตัณหาราคะก็จัดจัดไปหมดเพราะเรามีแต่เสริมมันเสริมมันเสริมมัน เราอยู่ด้วยกิเลสกรรมวิบาก กิเลสกรรมวิบาก การอยู่วิธีนั้นแหละที่ที่จะเรียกว่าอัตกิลมัฏฐานโยก อยู่อำนวยไปกับอำนาจของกามกามสุขลิกานโยกที่พุทธเจ้าท่านทรงตำหนิทำไปยังไงทำพยนตายก็ไม่ได้อะไร เพราะมันเป็นเรื่องอำนวยให้กับกิเลส พุทธเจ้าท่านทรงพูดตรัสให้เราทราบอยู่แล้วว่าหนทางอันนี้เป็นหนทางที่เลว การที่เราจะพยายามจะพยุงหัวใจภพชาติของเรานั้น จะต้องตั้งศีลตั้งธรรมขึ้นมา จะต้องตั้งข้อปฏิบัติขึ้นมา เคยโลภ ไม่โลภศึกษาความโลภเพื่อที่จะไม่โลภ เคยโกรธ ศึกษาความโกรธ ศึกษาเพื่อที่จะไม่โกรธ ราคาตัณหาศึกษาเรื่องราคาตัณหา ศึกษาเพื่อที่จะไม่ราคะไม่ตัณหา ต้องศึกษา ต้องประพฤติ ต้องปฏิบัติเพื่อลดเพื่อละสิ่งเหล่านี้ สิ่งเหล่านี้ก็คือลูกสมุนของความอยาก มันไปจากตัวกระซิบกระซาบคือความอยากในหัวใจของเรา ไอ้ตัวนี้แหละมันเป็นยางเหนียว เกาะติดกับหัวใจของเราไปทุกภพทุกชาติ ไม่รู้จักจบ ตัณหาสีเนโหสีเนหะเสเนหะ คือยางเหนียวใจของเราเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับพืชใจของเราเนี่ยเหมือนกับเมล็ดพืช ตัณหา มันเหมือนกับยางเหนียวหรือยอดอ่อนของพืช กรรมที่เราทำเป็นอยู่ประจำกิริยากายกรรมวิจีกรรมมโนกรรม เหมือนกับกรรมเหมือนกับแผ่นดิน ที่พืชเหล่านั้นจะไปเจริญไปเติบโต นี่พุทธเจ้าท่านทรงเปรียบเทียบตัณหาเป็นยางเหนียว เราจะต้องสำรอกตัณหาออกจากหัวใจของเราหนึ่งสงบระงับหยุดไม่มันดีดดิ้นแล้วก็คลี่คลายทำความเข้าใจทำความรุ่มหลงเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ทำความรุ่มหลง คลี่คลายความรุ่มหลงมาที่กาย เราหลงกายเราติดกายกองสังขารกาย เวทนาติดเวทนาไม่ได้ศึกษาไม่รู้เรื่องของเวทนา สัญญา สังขารวิญญาณท่านให้ศึกษาเรื่องขันทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ ให้เห็นข้อเท็จจริงเห็นสัจธรรมเห็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ถือว่าจุดประกายสัจจะเกิดขึ้นในหัวใจของเรา อย่างอื่นก็จะพลอยสว่างไปด้วยกันไม่ใช่เห็นอันนี้แล้ว ค่อยเห็นอันนั้น เห็นอันนั้น แล้วค่อยเห็นอันนั้นเห็นเวลามันสว่างสว่างที่ใจของเรา ใจดวงเดียวสว่าง อย่างอื่นก็พลอยรู้พลอยเข้าใจคอยสว่างไปหมดแวบเดียวถ้าหัวไม่ขีดนั่นแหละพลอยสว่างพลอยตื่นโรไปตามๆกันในหัวใจของเราคอยตั้งอกตั้งใจทำอยมีกำลังวังชาในการตั้งอกตั้งใจรักษาศีลในการตั้งใจให้ทาน ในการตั้งใจประพฤติธรรม ปฏิบัติธรรมยังไม่ล้าหลังนะ ยังอยู่ในพุทธสมัยธรรมะสมัยสังฆสมัยของพระพุทธเจ้า ยังทันสมัยอยู่ทุกระยะทุกเวลา แต่ตรงกันข้ามถ้าเราไม่ศึกษาเราไม่มาถือตามมาประพฤติตามมาปฏิบัติตาม เรานี่แหละจะเป็นคนล้าสมัย แท้ที่จริงสมัยสมัยสมัยหมายถึงปัจจุบันนะสมัยธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านให้ศึกษาอยู่กับปัจจุบัน อดีตถ้ามีการวิตกกังวลใคร่ครวญ ตรีตรีไตรตรองตามอยู่บ้างเพื่อคลี่เพื่อคลาย แต่ก็ต้องอยู่ในข้อปฏิบัติในปัจจุบัน ท่านให้เอาอยู่ในปัจจุบัน อารมณ์สมถะจะอยู่ได้ ก็ต้องอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันแวบไปอดีตก็ไม่ได้แล้ว ตัณหาแทรกแวบไปอนาคตก็ไม่ได้แล้วตัณหาแทรก อยู่หนึ่งเดียวกับอารมณ์ปัจจุบันนี่แหละปัจจุบันดี อดีตก็จะดี อนาคตก็จะดี นี่คือทันสมัยที่สุด อย่าไปคิดว่าเราจะล้าสมัย เราไม่ล้าสมัยตราบใดเราถือศีลประพฤติตามปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธเจ้า ยังอยู่ในสมัยยังเป็นผู้ทันสมัย ใหม่เอี่ยมอยู่ทุกระยะทุกเวลาทันที่ใจ ทันธรรมะทันที่ไหน ทันที่ใจ ตัวธรรมะที่จะพึงทันในหัวใจของเราคืออะไรสมถะ วิปัสสนากำกับอยู่ที่ใจ รู้เท่าทันสมุทัยรู้เท่ารู้ทัน รู้กันรู้แก้มีสติมีปัญญาพิจารณาแก้ไขตัวเอง อันนี้สำคัญที่สุดเกื้อกูลกับความเป็นอยู่ของเราไหมต้องทำมาค้าขายต้องทำหน้าที่นู้นนะทำหน้าที่นี้เพื่อปากเพื่อท้อง เพื่อนู้นเพื่อนี้ อันนั้นเราฝึกฝนเราทำเอา อันนี้เป็นข้อปฏิบัติพิเศษ ที่จะทำให้เราเข้าไปรู้หลัก เราเข้าใจหลักสัจจะทำทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้แล้ว สิ่งเหล่านั้นพลอยพลอยชอบทำไปเอง มันจะทำให้เราไม่ห่างเหินจากศีลจากธรรมหน้าที่ก็ปฏิบัติด้วยศีลด้วยธรรมไม่บิดเบี้ยวไปจากศีลไม่บิดเบี้ยวไปจากธรรมทำงานก็ทำงานแบบทำงานของตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่ทำงานแบบแบบขโมยอ่ะ ไม่ใช่ทำงานแบบเป็นหนี้ทำงานแบบผู้สืบมรดกงาน และทำงานที่สบายที่สุดทำงานเหมือนงานของเราเองที่ที่ว่าเป็นนาย คือการทำงาน โดยเฉพาะเราทำงานให้รัฐบาลเนี่ยทำงานให้หลวง เนี่ย เราทำให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเราเป็นหนี้อีนะอีเนาะ อิละกรรมมันตะทำการงานที่เป็นหนี้ไม่คุ้มค่ากับที่ท่านให้ค่าเราทยะกรรมมันตะ ขโมยงานการของท่านทยะแปลว่า ขโมย ขโมยโดดขโมยหนี ขโมยปลอมเวลาอีนอกรรมมันตะทำงานแบบเป็นหนี้ ขโมยเวลาขโมยสิ่งขโมยของขโมยนู่นขโมยนี้ทำงานแบบขโมยเป็นโทษทั้งนั้น ทำงานเพื่อสืบช่วงงานให้ดีบรรพบรุษ ผู้หลักผู้ใหญ่ปลูกฝังมาดีแล้ว ท่านทำมาอย่างนี้ดีแล้ว ท่านให้มาห้ารับไว้ได้ห้าหมด ท่านให้มาสิบรับไว้สิบหมด ทำงานเพื่อธรรมทายาทกรรมมันตะ อันนี้จะเป็นผลส่งไปถึงสามีจิกรรมันตะทำงานเหมือนอย่างเป็นนายงาน เป็นประธานงาน เป็นผู้ออกแบบงาน เป็นผู้รับผิดชอบงานทั้งหมดนี่คือการทำงาน เรื่องเหล่านี้เราสรุปมาที่งานการความเป็นอยู่ของเราได้ทั้งนั้นแหละ อาชีพส่วนตัวอาชีพส่วนรวม อาชีพข้าราชการอาชีพอะไรเราก็ปรับปรุงเข้าไป แต่เรื่องความขยันหมั่นเพียรนนั้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ท่านมีความปลุกฝังมาตลอดพวกเราสัจจะธรรมะขันติจาคะ เหมือนอย่างที่ในหลวงท่านชอบเอามาสอนพวกเรา มีสัจจะสัจจะสัจจะด้วยสัตยะมันมาด้วยกันมันแผลงมาด้วยกัน ซื่อสัตย์สุจริต มีความสำคัญนะ ความซื่อสัตย์อาศัยการข่มข่มกิเลสในหัวใจของเรา เพื่อให้สัจจะของเราเนี่ยบรรลุผลสำเร็จ เพื่อให้ความซื่อสัตย์ของเราเนี่ยคงเส้นคงวา สัจจะธรรมะขันติจาคะจากคมและยังไม่พอ ต้องอดทนอีก จากนั้นแล้วก็พิจารณาปลงปล่อยสิ่งที่เลวร้าย ทั้งหลายทั้งปวงที่เรียกว่าจาคะสัจจะธรรมะขันติจาคะนี่เป็นหลักของธรรมนะที่เรามาทำงาน งานส่วนตัวงานส่วนรวมงานข้าราชการ งานพ่อค้าวานิชทั้งหลายทั้งปวง เราสามารถเอาสิ่งเหล่านี้มาทำได้ รวมไปถึงงานลึกๆ ถึงหลักสัจธรรมอนิจจังทุกขังอนัตตา หลักอริยสัจทั้งสี่สุขสมุทุกสมุทัยนิโรธมรรคเกี่ยวกับเรื่องสัจจะทานั้นเราดูธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยครอบคลุมไปทั้งหมดเลย เพราะฉะนั้นพวกเราได้ยินได้ฟังธรรมะพื้นๆได้ยินได้ฟังมาตลอด ได้ยินธรรมะภาคปฏิบัติละเอียดเข้าไป ที่สำคัญที่สุดก็คือตั้งอกตั้งใจทำ ให้มีผลปรากฏในหัวใจของเรา เพราะวันคืนล่วงไปนั้น ไม่ใช่ล่วงไป แต่วันแต่คืน อายุการผ่านวัยของพวกเราก็ล่วงไปล่วงไปล่วงไป เราก็ดูสิปีนี้คนนั้นเกษียณปีหน้าคนนั้นก็เกษียณปีนั้นก็ปีนั้นคนนั้นก็หมดอายุ คนนั้นก็หมดอายุนี่คือเกษียณคือออกจากงาน และไอ้เกษียณภพชาติอีกต่างหากแล้วอ๋อวันนี้คนนี้มาถึงแล้ว โอ้วันนั้นมาถึงแล้ว วันนั้นก็คนนั้นมาถึงแล้ว แล้วเราขยับไปเรื่อย ขยับไปเรื่อยเพราะทุกคนมีความตายดักรออยู่ข้างหน้าด้วยกันทุกคน เวลานั้นมาถึงหมดโอกาส มีอะไรก็ไม่มีอำนาจวาสนาอะไรสักอย่างแล้วแหละ นอนเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนเท่านั้นเองหอบหิ้วกรรมไปด้วยตัวของตัวเอง ไม่ใช่อยู่ตรงนี้แหละไม่ได้อยู่กับอกองซากศพนี่ดอก หอบหิ้วไปไหนก็ไม่รู้ตามบุญตามกรรม ผู้ที่ท่านทำความดีท่านไม่ห่วง ท่านไม่กังวล ท่านพร้อมจะไปสู่สุคติ มีความสุขมีความเจริญแต่ต้องหมายว่าสร้างเนื้อสร้างตัวให้เพียงพอ คนที่สร้างเนื้อสร้างตัวไม่เพียงพอ ทั้งอกตั้งใจสร้างอยู่แต่ทนลุกความรบเร้าของกิเลสตัณหาอาสวะไม่ได้ลุกอำนาจให้กำมันอยู่ร่ำไปนี่ไม่ไหว โอ้ย ชีวิตก็ล่วงไปเท่านี้แล้วอันนั้นเรายังไม่ได้ ล่วงไปเท่านั้นแล้ว อันนี้ก็ยังไม่ได้ศีลห้าก็ยังไม่เคยได้เพราะห้าวันเลย จะให้ครบทั้งห้าทั้งหมดยังไม่เคยครบสักทีเลยอย่างนี้แล้วเมื่อไรเราจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้ท่านทั้งหลายอย่าไปหวังพระศสียริยเมตไตรนะถ้าเรามีคุณสมบัติไม่พอ ไม่มีโอกาสที่จะเห็นท่านดอก ไม่มีแน่ๆยุคช่วงสมัยที่ท่านมาอบัติเนี่ย เราไปอยู่คุ้มไหนก็ไม่รู้อ่า เราไม่มีคุณสมบัติพอ ถ้าเรามีคุณสมบัติพอเรามาเกิดพร้อมพระองค์มาอบัติพร้อมจะได้ยินเสียงอัดเสียงธรรมไปกับขบวนของพระองค์ได้ พวกเราไม่เสียท่าเสียทีแล้วเราทันหมดเราจะเกิดทันหมด พระกุสันโธพระโคนากรมโนพระกัสโปเนี่ยรวมมาถึงพระศรีอริยะเมตโยคำบอกคำสอนของท่านยังมีอยู่เนี่ยยังไม่จบหนึ่งกลับนะเนี่ยหมดไปสี่องค์แล้วยังมีอีกหนึ่งองค์ แค่กับเดียวเท่านั้นนะ แสนมหากับท่านลองดูสิระยะเวลาเนิ่นนานเท่าไหร่เนี่ยพวกเราเกิดในพัทธกับ พระพุทธเจ้ามาบัตกขนาดนี้ สมัยพระคากุสันโธพวกเราเป็นกระดอกกระแตกระจอนกระเลนที่ไหนก็ไม่รู้โคนาขมนบพระตัดสโป บางคนก็อาจจะเคยเข้าบวชที่นู่นที่นี่บางคนเคยอาจจะตั้งความภาคความเพียรมาตั้งแต่ พระพุทธเจ้าองค์นั้น องค์นั้น องค์นั้น องค์นั้น มาจนถึงพระโคดม แต่ก็ตั้งอกตั้งใจไปยังไม่ได้ ตั้งใจจะไปให้ได้ ตั้งใจจะไปให้ได้ด้วยเรียวด้วยแรงศีลธรรมยังติดกล้องอยู่ในหัวใจของเรา คนที่ตั้งอกตั้งใจทำขนาดนี้ น่าจะมีเกรดพอมีดีกีพอที่จะไปกับขบวนเสด็จของพระเสียริยเมตไตรได้ อย่าลืมว่าภพชาติของเราเนะ่ยยืดยาวไปไม่มีจุดจบ ไม่มีที่จบ ถ้าเราไม่ศึกษาธรรม ถ้าเราศึกษาธรรมปั๊บเราจะเริ่มเห็นว่ามันหดมันด้วนก็มา มันด้วนก็มา เห็นโทษเห็นภัยของวัฏฏะสงสาร เห็นโทษเห็นภัยของกามคุณกามทั้งหลายถ้าเราไม่เห็นโทษของมันเราละไม่ได้ดอก เราไม่เห็นโทษก็ตาม แต่เราถือว่าเราพยายามละกามเพื่อจะมาบำเพ็ญเนคขมมะหาความสงบสงัดในหัวใจของเรา เป็นธรรมเนียมของโลกเลยซ้ำไปนะ ไม่ใช่ว่าจะเป็นธรรมเนียมเฉพาะชาวพุทธเรา เป็นธรรมเนียมของโลก ทานบรรพชา มาตาปิตุปัฏฐานนี่เป็นธรรมเนียมของโลก การให้ทานเนี่เป็นธรรมเนียมของโลก บรรพชาการถือบวชออกบำเพ็ญเป็นฤาษีชีพายในป่า เป็นธรรมเนียมของโลก อุปถัมภ์บำรุงมารดาบิดา เป็นธรรมเนียมของโลก ใครทิ้งธรรมเนียมอันนี้ไม่ได้ ใครทิ้งเนี่ยตัวเองจะจะต้องถูกทอดทิ้งอย่าลืมว่ากรรมไม่ห่างจากใครทั้งนั้นแหละกรรมเนี่ย กรรมมากกรรมน้อยกรรมดีกรรมไม่ดี พร้อมที่จะตอบสนองเราทุกระยะทุกโอกาส เราเป็นผู้มีกตัญญูรู้คุณ ดูแลผู้มีอุปการะคุณดิบดีดูแลพ่อดูแลแม่ ดูดีบุคคล ผู้มีอุปการะคุณกับเราได้ดิบได้ดี เราก็จะต้องได้รับผลกรรมเหมือนอย่างที่เราทำให้กับท่าน เพราะฉะนั้นเรามาคิดถึงการตอบสนองของกรรมเป็นเหตุให้เราเสียวสันหลัง เป็นเหตุให้เราได้ระมัดระวัง โอ้เราไม่กล้า เราไม่กล้า เราไม่กล้าเกิดทีริเกิดโอตปะขึ้นมา การที่เราจะล่วงละเมิดต่อกรรมชั่วร้ายใด ๆ ทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันเป็นเหตุสงบระงับไปด้วยกัน อันนี้มีความสำคัญอยู่นะ วันนี้เป็นวันเที่ยงวันทันธรรมทันที่ไหนมนุษย์ทันธรรมทันที่ใจ ฟังมาแล้วตั้งใจภาวนามาบ้างแล้ว ทันที่ใจบางเล่า เราบ้างหรือเปล่า มันจะหลุดจับซ้ายมาก็หลุดไปขวาจับขวามาก็หลุดไปซ้าย บางคนจับมาก็ดิ่งอยู่อย่างนั้นแหละยังไงก็ตามเราก็อยู่ในท่าทีที่เราตั้งอกตั้งใจทำ คนที่ยังไม่ได้ตั้งอกตั้งใจ ยังไม่ได้ทด ยังไม่ได้ลอง ยังไม่ได้ก้าวเท้าไปเลย ยังรีรีขวางขวางอยู่ยังมีอยู่เต็มไปหมด เราอย่าเป็นคนเช่นนั้นหนักๆเข้ารีรีขวางขวาง ไปไปมาชี้ผิดซ้ำพระพุทธเจ้าอยู่ข้างหลังนู่นน่ะนู่นหันหน้าไปอีกทิศตรงกันข้าม นี่แหละพระพุทธเจ้าอยู่ทั้งนี้แหละก้าวไปเรื่อยก้าวไปเรื่อยก้าวไปเรื่อยยิ่งก้าวไปก็ยิ่งห่างออกไป ยิ่งก้าวไปก็ยิ่งมืดเข้าไปมืดเข้าไปนี่ในที่สุด มิจฉาทิฏฐิกินหมดกินหัวใจหมดทั้งดวงไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่รู้อะไรแต่อะไรแหละบางคนนี่ทำให้เห็นง่าย จนเป็นเหตุให้หมู่ให้เพื่อนให้อะไรเนี่ยเอ๊ะใจไปตามๆกัน เอ๊ะไม่น่าจะเป็น ไม่น่า จะเป็น ไม่น่าจะเป็น แต่มิจฉาทิฏฐิของคนในหัวใจของเราเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้สัมมาทิฏฐิพร้อมที่จะแก้มิจฉาทิฏฐิปั๊บเดียวเพื่อสุดท้ายก็ยังดี กลับเนื้อกลับตัวได้อะไรได้ การปรับปรุงแก้ไขตัวเอง ไม่มีการสายสำหรับใครเพื่อสุดท้ายใกล้จะไปแล้วเนี่ยเหมือนอย่างพระเทวทัตลึกได้ สาธุพุทธังสนังกัจจามิธรรมังสนังกัจจามิ สังขังสนังกัจจามิพุทธเจ้าท่านยังทรงให้คะแนน ยังให้คุณค่ายังให้ความหมาย ทรงแย้มพระโอษฐ์โอ้เล็งถึงอนาคตังสยาน เออ ผู้นี้จะต้องได้มาอบัติเป็นพระปัจเจกพุทธะในกับที่เท่านั้น เท่านั้นเท่านั้นเท่านั้น เธอมาเกี่ยวข้องกับเรา เธอก็ไม่เสียเปล่าเพื่อสุดท้ายแท้ๆนะพระเทวทัตนะตลอดระยะเวลาแข่งกับพระองค์ตลอดใช่ไหม เป็นคู่แข่งตลอดเลย แต่ไม่เคยชนะอะไรสักอย่าง เราไปดูเถอะ คนไม่มีบุญ คนไม่มีบุญเบ่งแต่ลมฟ่อฟ่อเบ่งแต่กล้ามฟ่อฟ่อ ไม่มีคุณสมบัติ คนที่คนที่ท่านมีคุณสมบัติท่านไม่ได้เดือดร้อนอะไร ท่านทำมาดีแล้ว ท่านสร้างมาดีแล้ว มีใจหนักแน่นมีใจมั่นคงอกอ้อมอารี เป็นน้ำชุ่มเย็นเป็นน้ำเชื่อมน้ำประสานให้กับตัวเองให้กับสังคมให้กับหมู่เพื่อนพวกพ้องได้เป็นอย่างดี เป็นผู้นำเป็นแกนนำเป็นคนหลักท่านลองพิจารณาดูดิคุณค่าของคน มีความหมายมีคุณค่ามีความสำคัญ เพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราถึงทำที่นี่ถึงทำที่ใจธรรมะใด ๆที่พอจะตามพิจารณาให้เกิดประโยชน์ในหัวใจบ้าง อย่างน้อยก็ระลึกได้บ้าง ทำกรรมวิบากทำกรรมวิบากเราจะได้ระลึกถึงพุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธถ้าเราลืมอันนี้ไป เอากิเลสเล่นงานเราแล้ว กิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากถ้าทิ้งทำทีไรเมื่อไรกิเลสเล่นงานทันทีนะอย่าลืมนะทำกรรมวิบากอยู่ด้วยการต่อสู้ฝ่าฝืน กิเลสกรรมวิบากเหมือนกับกระแสน้ำที่มันไหลไปตามภาวะของมัน ถ้าเราจะปล่อยเนื้อปล่อยตัวอย่างนั้น มันไม่ต่างอะไรกับปลาตายปลาเน่าลอยทุกป่อง ทุกป่องทุกป่องพุททุกป่องไปตามกระแสของี้เลสเราต้องอยู่กับทำกรรมวิบากเหมือนกับปลาเป็น หัวว่ายทวนกระแสน้ำเสมอ ถึงคราวจะไปตามกระแสน้ำก็ไปอย่างระมัดระวัง เอาหัวไปก็ได้เอาหางไปก็ได้ แต่สำหรับปลาตายนั้นคือคนที่ปล่อยชีวิตตามบุญตามกรรมเหมือนสวะ ที่มันลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องตุ๊บป่องไป ก็ไปติดจมอยู่ในกองสวะ ในนั้นมีแต่ของเน่าทั้งนั้น ดูอันนี้ให้เป็นอุปมาให้เป็นต้นทางให้เรามาปรับปรุงแก้ไขชีวิตของตัวเราเอง เราจะอยู่ด้วยทำกรรมวิบากอย่างสนิทใจ มีความเริ่มใสศรัทธามีความพอใจ ตั้งใจจะรักษาศีลตั้งใจจะภาวนา ตั้งใจจะรักษาศีลตั้งใจจะภาวนา ทานก็ทำเข้าไปหนุนเข้าไป มีผลเมียในสงทั้งนั้น แต่ถ้าเราไม่ทำกิเลสมันทำกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากภพชาติเราก็ไม่สิ้นสุด ไม่มีการสิ้นสุด แต่ถ้าเป็นทำกรรมวิบากมันจะมีการลดหย่อนผ่อนลงผ่อนลงผ่อนลง ความสุขความแจ่มชื่นในหัวใจวัฏสงสารที่เราไปมันก็ไม่ฝืดเคือง ไม่ทุกข์ร้อน ไม่ทุรกไม่กันดาน อันนี้คือชีวิตของเราที่จะเป็นไปโดยธรรมเพื่อความผาสุกในหัวใจ วันนี้ขอให้ความสุขใจของพวกเรา ทันวันทันธรรมทันทำที่ใจตรงนี้ เดี๋ยวนี้ขณะนี้ ตอนนี้พอสมควรแก่เวลาเพียงเท่านี้ก่อน ถ้าหากจะมีอะไรปรารบก็แล้วแต่ท่านหัวหน้าท่านจะพาทำเอาเอาจบแค่แค่นี้ก่อน โอ้ชั่วโมงครึ่งต่อต่อต่อต่อต่อ ดีนะนี่ ไม่ไอนะ ปกติเรา ไอไอเออแต่อันนี้เนี่ยเมานะเออคิดบ่อยๆแล้วเมา เออเพราะว่าช่วยช่วยเป็นในตัวค่ะ